take non-serba capsule. Kaya ang non-serba capsule na ay charantin na property uh, base sa study mga kanans makatabang kinusiya para i-repair ang problema sa imo mga B-cells aron ang imuhang kaugalingon mismo na lawas mm-hmm. ang mo-produce og insulin. Nadili kita mo sa musalig sa insulin nagikan sa uban na mananap. Kadalasan mm-hmm. yung insulin ginakuha na siya sa kabayo mga kanans na mga gina-inject nato mga mm-hmm. kanans no. So ang gusto nato mga kanans ang ato ang mismo na lawas ang makadevelop og kaugalingong insulin kay kaya man sa ato ang lawas na ma, na makadevelop right. siya mga kanans. Yes. Ang importante lang mga kanans is i-repair tagaan ihatag ang need sa ato ang panglawas. So mo to nanser ba capsule 3 times a day, the new aid one capsule i eh, 3 times a day pod ang pag-inom. Then para sa mga diabetic patient, ayon yung kalimtiya, na matagabii eh, or sa isa ka semana bitaw bisan kaduwa lang inyo buhatan ni eh. kanang inyo ang tiil bitaw ibaba din nyo na sa, sa medyo init-init na tubig. Kaya very common na mga uh, problem sa mga diabetic patient. Nagkakaroon ng mga peripheral neuropathy or ang early symptoms niya, nagsigig banod, sigig puy-puy mm. ang hmm. iyang mga tiil, mga kanans kung maglala na maglala kini na ay mga possibility na pwede magka hinungdan na mangitom ang imuang tiil and then mao nang uban bitaw maputlan og tiil. Kay tungod na tusok ang ilang tiil, mag-infect. Mm, mm. wala nila nahibaw-an na nagitom na lang siya kay tungod patay na ang mga nerve ending or mga ugat sa inyong mga tiil. So para malikayan kini siya ng mga problema mo to ginarekomenda ko bala sa isa lang ka semana buhatan nyo kadua or katulo kung kaya ninyo mm-hmm. ibabad ang inyong tiil around mga 5 to 10 minutes sa maligamgam na tubig Okay? Medyo maligam-gama, medyo init-init na tubig. Then after ana, mga 5 or 10 minutes, trapuan, haplasan na yun og non-sliniment towel. Then kung kaya, kung na ay kauban diya nakabalo mo hilot magmassage mas nindot pod na magpa-massage bisan sa isa ka semana lang uh, or sa isa ka bulan kaduwa magpa whole body massage nindot kayo na mm-hmm. para sa mga diabetic patient kay para maalali kaya nato yung mga pamuypoy hawoy sa inyong mga kamot or sa inyong mga tiil dinaplase yon og nans liniment oil labi na pagbugnaw ang panahon Eto pa, Doc John. Depo akong gamit ng contraceptive active for almost 3 years. Ang ako nabantayan nga talag sa rakay ko abtan sa akong binulang sakit. Sa permero okay raman akong pamati pero sa pagkakaron gasakit man ang punuan sa kuntiyan then every time ang usog ko murag naagyoy gatusok sa punuan sa kuntiyan as in medyo babaw jud sa akong private part. Normal ra ba ni doc nga taod-taod naman ni na akong gibati? Okay mga kanans no. Ang normal mga kanans no is yung healthy ang ato ang panglawas na wala kitay mabatsyagan na mga discomfort. Mm. Mo na mm. yung normal mga kanans. Mm mm Aside na wala kita mabatsyagan ng mga discomfort mga kanans and then makitaan po nato sa ato ang mga laboratory mga kanans na okay nindot ang mga lab result niya mga kanans. Pero kung mm. anaa gani ikamabantayan mabantayan na naanay mga changes sa normal cycle sa imo mga panglawas, kana say consider na na siya na abnormal. Mm. Na consider na na siya na kung dili nimo siya tagaan og address, later on, pwede kid ka magkaroon ng problema. Mm-hmm. So, halimbawa, kaning tawag na cycle sa mga kababaihan. Okay? Sa ilang menstruation. Normal sa mga kababaihan na mangitlog, normal sa mga kababaihan na kung mabuntis, magmens. Yes. Na kanang naagi insakto gyud, limpyo yung dugo na ipagawas. So, diba, galing ang problema mga kanans, ah uh, kinanglan mangod sa mga kababaihan sa mga family pod sa ilang pamilya kinanglan nila iplano ang ilang family Mm-hmm. 'Di ba? Kay kung dili sila mo gamit og mga family planning methods mga kanans, pwede mag mudaghan lang ilang sige lang panganak I na panganak, panganak. Mm. 'di ba? So amo na kinahanglan po na magiging responsible parents po mga kanans no so mo na sila naga gamit sila og family planning methods mm-hmm. wala may problema ang family planning methods kay ihatag niya kung unsa ang kinahanglanon sa matag pamilya na para dili basta-basta masunda ng anak para maplano nila para mahatag nila yung kinahanglan yun sa na deserve para sa ilahang anak mm-hmm. ang problema lang ani mga kanans no kung makompromise na ang panglawas sa isa Halimbawa sa mga kababaihan, very common mangod ang lalaki dili makaayo nagagamit sa mga family planning methods. Mm-hmm. Rare kaayo mostly ang main involved na body gyud ang babae gyud. Yes. Kay kung sa lalaki mangod ang sa lalaki ra ana mga kanans is katong ginatawag nato na uh, ano siya kanang withdrawal. Mm. 'Di ba? Withdrawal man sa lalaki dapat ang lalaki kay balo mo control. Yes. Kay para mo success gyud yung withdrawal. Uh, and then another one is katong vasectomy. Mm-hmm. So pana amo na ingon na mayro na sa pulo na isa di magpavasiktomi mm, mga kanan sa common diri actually no mm. babae gyud ang naay kanang sakripisyo when it comes to birth control yep so mostly gyud mga kababaihan gyud ang main involved gyud sa mga kanans mm-hmm. kay ngano man kay para mas convenient sa lalaki kadalasan mm-hmm. mangod ang gusto sa lalaki convenient sa iya ha yes di ba na wala di ko ayo ko sulat-sulat diha ikaw na bahala diha di ba mao nang gusto sa lalaki mm-hmm. so kadalasan ang babae ang ma-compromise kay ang gusto sa babae na dili basta-basta masundan-sundan yung anak nila kay kaybalo mm. sila sa mm. kapit Oscar sa kinabuhi karon di ba so mo ni mga kanans nagagamit sila og mga family planning methods mm-hmm. so usa sa mga pinaka convenience so ang uban ano mga kanans no is katong ano tumada or katong mga pills. pills. Na uban mm. po mga kanans nakapuyan sila na adlaw-adlaw sila na mo inom. So moto na mag-injectable sila. Mm. Muna ginatawag nato yung sa depo mga depo. kanans like sa imo ano yung sa depo. Uh, ah, ang uban pud ana mga kanans kung dili sila ganan og depo mga kanans mga injectable gusto nila gyapon na naagyapon sila yung monthly period mga kanans, nagapataod sila og IUD. Mm-hmm. Pero mo na siya, yung pagtaod sa IUD, kinanglan pa na sa sukdon mga kanans. kay naay mga uban mga kababaihan na dili sila pwede og IUD. Mm-hmm. Mm. So mo na na adto gyapon mo sa ano sa health center kay para uh, matagaan mo og guide kung unsa ba ng mga family planning methods ang mas haom para mm-hmm. sa imong panglawas. Mo na ingon mga kanans ba na gusto kag ayod di. Pero sa unta man imong matris dili man siya pwede. Mm. So dili nimo siya pwede na ipwersa kay naay uh, dili mo success yung method sa family planning mga kanans. Mm-hmm. Okay? Sa imo ha, mao na sa expected nato mga kanans if if the time na pag mo inom uh, ah, mugamit ka katong tawag nato na depo, di ba? Pag mugamit ka na mga kanans expected gina siya na magkakaroon gina siya ng mga irregularity sa imuhang cycle. Mm-hmm. Ang banana sa una nilang pag uh, unang bulan nila nindot pa ang ilang pagdugo pero sa ikaduwang bulan ikatulo ka bulan makabantay na sila na medyo ginagmay-gagmay na medyo spotting spotting na dayon mga kanans So ang pasabutan ang makanans ginasuppress man god sa imuhang ano sa imuhang family planning methods katong sa dipo nimo mm-hmm. na dili dili mo hinog ang imong Excel at the same time um, ano bitaw gina, uh, stop niya ba yung normal cycle yeah. sa pagpabaga sa lining sa matres, paglusaw sa dugo para magmens ka. So dadto niya gina-interrupt niya mga kanans. Mm. Kaya ang problema ani mga kanans talag sa makawonder kita asa na ba paingon to yung dugo mm-hmm. na ato ang naa sa imuhang matres ideally naaragi na siya diya mga kanats mm. mao gani mga kanats makabantay ka kung magmens ka na mga apol-apol na mga itom-itom na dugo kay kana siya mga previews pa na nga dugo para sa mga depo, wala ko yung problema kung magpa-depo mo, pero pag ma-expire na, di ba, na maging expiration yung depo. Mm-hmm. So, naiuba na na after 3 months, ma-expire na siya. Depende yes. sa klase sa ilang depo. So, ginarekomenda na ako, once na ma-expire ang inyong depo, mga kanans, tagaan na po dato na balag isa lang kabulan Mm-hmm. na pahulay Pa-relax. ang imuhang mattress mm-hmm. mubalik sa normal ang cycle at tagaan sa panahon nato na malimpyuan ang sulod sa imong mattress mo to once in the time na ma-expire ang iyang lipo gamit lang muna sa butang imong partner no gamit lang muna kayo ng calendar methods or uh, use of condom ba mm-hmm. or mm-hmm. ano ba siya kung withdrawal eff- uh, withdrawal uh, family planning methods ba ang inyong gamiton. So sabutan ninyo mga kanans no while ongoing ang treatment sa imong sulod sa mattress. Mm-hmm. So once na ma-expire na ang imong depo, take na dayon ka og Cervicare. Cervicare 1 capsule 3 times a day sabay ang NANS 1 capsule 3 times a day good for 28 days. Kay ka para tong ingon bitaw nimo na parang init, parang bugat sa imong puson. Mga ano naman to siya, mga mga dugo bitaw na wala yes, kagawas. Na. O mga na, na, ano ba na, naipon. Mm. Hmm. stagnant na siya dadto. So mo to siya pag expire sa imong depo take dayon ka og cervic care three times a day din non-serva capsule three times a day. Mm-hmm. Kay para katong mga na deposit na imbak dadto na mga patay na dugo sulod sa imong matres pag inom nimo og Cervicare mga kanans lusawon to niya bungkagon mm-hmm. to niya mo to pag mens nimo hawuas gito igawas gito niya makita gid nimo dagan mga apol-apol mga itom-itom na dugo din katong imong nabatyagan mitaw na parang bugat imo puson pag magmins ka makabantay ka daw niluag ang imuhang puson din nigaan siya mga kanans kaya na ipagawas naman nimo siya mga kanans After 28 days, na ipagawas na nimo siya mga kanans, nalimpiyuan na imong matres, then pwede na dayon ka. Mabalik mm-hmm. sa imo kung gusto ka ma magdipo na sa dayon. So walay problema mga kanans. Ang importante lang tagaan og break ang imong mm-hmm. panglawas para makarecover and then para ma-cleanse ang imong panglawas. Kay para sa next nimo na magpa dipo na sad mga kanans, ready na sad ang imong panglawas. Ang uban magud na straight straight ba. Mm-hmm. Pagka um, ma-expire pabutangan na sad hantud nag-isa na lang nag-isa na ka tuig, duha ka tuig mga kanans, hantud mabantay nila na anay mga komplikasyon mga kanans. So wala may problema mga kanans no yung family planning basta importante dili ma-compromise ang panglawas mm-hmm. sa mga kababaihan. And then kung naga uh, uh, focus mo na eh, mag-cleanse sa imuhang mattress while taking sa care sa butag yun ang imong partner ha. Yes. Dili pwede na ikaw ikaw lang. Mm-hmm. Dapat sa buta ang imong partner na kinahanglan ko na temporary stop muna yung family planning kay gusto nako na limpyuan ang mattress. Mm-hmm. So mo na sa buton imong partner for the meantime balik isa lang ka bulan gud gamit antos lang antos sa. antos lang sa kundi gid ka antos uh, <laughs> ah, gamit og condom mm-hmm. kay para at least maproteksyon na dili mabuntis and then or gamit ba o calendar methods or mm-hmm. kinitaw, uh, calendar method dili is applicable kay ano pa man dili nga, irregular pa man cycle cycle. So ang pinaka-applicable is yung use of condom mo na mga kanans no. Bitaw one month laman na siya. Then after ana makabalik naman dayon sa imuhang ano sa normal ninyo na kung unsa inyong gusto ng mga family planning methods na mas convenient mm-hmm. sa inyong duwa. Importante lang frequent communication sa inyong duwa kay para walay problema na may tabo o walay dagan rason uh, mm-hmm. para uh, ano ba uh, umaga mostly mo success gyud yung treatment nato mga kanans. Alright, uh, salamat kayo no unta nakahatagtag kalamdagan sa inyong mga pangutana alang karong adlaw. Ah. Padayon lagi hapon sa pagsan sa inyong mga pangutana sa atong numero 0917-159-5812 sa mga musunod nga adlaw. Ato na siyang pagatubagon. Thank you Ate Novs and Doc Jan. Again atong nasag UAID ang dugay na kayo sa market. Mm-hmm. Daghana ang natabangan, daghana ang naulian. Nans uh, DUAID, sakto kayo ang kombinasyon para sa mabalatian sa masakit sakit sa kasangkasing ang kidney. Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Cervicare para sa tanang problema sa kababayan maghisgot man ta o uh, ah, cervical problem, no? Tungod kay ang cervix, nato nagkinahanglan gina siya og sakto nga supplement para nga makasustain no nga maminti na siya nga maiwasan ang nagadayang balatian. Remind capsule para sa mga lolo mm-hmm. og lola pwede ang Remind Capsule para manumbalik ang kaabdik sa pangunahuna kay Usahay Limtano na. And of course, ang uh, Remind Choco, the best gidi para sa mga bata. Ayaw good kasi piat, the best kayo ang uh, Remind Choco. Of course, ang atong non-scorn coffee para sa lamig nga tulog o kanunay nga limpyo, bawas, permanente. Ayan, non-scorn coffee. And of course, ang atong eye drops para pampalimpyo sa mata. Nance liniment oil, sagad kaniya itong hangtod karon. Nance liniment lang gihapon. Alena set para ma-maintain ang makalimpyo sa ato nga panagway alena set gyud i-maintain lang and uh, nas aroma para sa mga pambabae no nga gusto nga safe ang ilahang sabon sa lamang private parts sa magkausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini si Ate Nova Banyal kauban gihapon si Doc John Paul Diasis.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 Iboto! Iboto! Suerte Party List Number 138 sa balota Inday, papalit ako UA capsule na hutan lula. Nudge Tapsyol, Agoy, Hurot na sad. Nudge Linimit Oil, Sabi kay Tapsyol, Remind Chuko, Bisa doon sa dihaday ba tagay ko, Kay mo apil ko spruma. Lula, nagpa-deliver pa na ba ta? Agoy! <laughs> Panirado na lang mo! Imbis mo palitag nans product para lang shake atong lawa, doon na pa'y chance na makadaog si Rapple Promo. Wa maon mo yung jamo. Lola! Bayon! Dito tas pikas putika. Dali na! Hala, sige! Iyan ka! Palit na gikugnans product. Selfie to the left, selfie to the right. Pagpalit sa bisan unsang produkto sa Nance Products, pag selfie dayon nga makita ang butika. Bitbit ang produkto sa Nance Products nga imong gipalit. I-post sa Sincerely at Arlen Facebook page, reach out or PM ang imong testimonya sa imong paggamit sa Nance Products og atangi kay basin ikaw ang mudaog sa 25 mil pesos nga i-draw matag adlaw Lunes. Usa ka winner sa Visayas ug usa ka winner sa Mindanao. Midaog ka na? Naayo ka pa? Sa Nance Weekly Raffle Promo. Sa mas gipaepektibo nga Nance Herbal Capsula, Nance Linimento Oil, U8 Herbal Food Supplement, Choco Mix for Kids, Nance Corn Coffee, Remind Capsule for Adults, Nance Eye Drops, Servatair Capsule, Megaman Coffee, o Megaman Herbal Capsula.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 Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Naginom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care ug o sa inyong suking butika. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik, Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Sa imong kasing-kasing ang Bohol. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong simon. <laughs> Balong the Great. uh, <laughs> karon, ang, ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great. Igala, kumustag, maayong pagpaminaw kaninyo ang tanala. Welcome na sa Abdulis programa Skurimaw Balong Dagor. okay, kumusta, kumusta, okay. Baginaot lang tamigala karadlawa nga naamos kadasig kapiskay kakondisyon sa panlawas. Adlaw kita karong Huwebes. March 13, 2025 mga kurimao. <laughs> hapit na punta na katungasa. Oh, hapit na punta na galas Marso paspasa. <laughs> Onya, paabot na diya atong gihandam karong adlaw nga nasayod ba kamo? Ha, nasayod ba kamo? Og atong digmo diya 3,600 pesos. Uh, 3-6 mga salingan. May binuhi kong kurimaw. Gibiyaan ko ao Og sa akong pagbalik namatay sa kauhaw. <laughs> Ayan. <laughs> o nagligaw-ligaw. Ah, direta may gala sa number 4. Numero 4 may gala atong unang ligaw-ling kurimaw ha. Og uh, ay sa magkalimat na yan. Ha? Ay magkalimat. Eh. Ang atong party list number 138 sa balota. Ah, saluyo sa mga party list. Ah, ang Suwerte Party List. Eh. First nominee ni Ana Megala mao ang atong Ate Arlinda. Ato ng padagon! <laughs> ah, magsugod na ta, diri ang uh, ah, pagpadaguman. Ati kuya, ako na paliwanag lang at sarili lang opinion Wala labot istasyonari, iniawit lang para sa isyong kaluna Is Spratly Island, is Carborosyon, wala mapanatan Sa ato tiri-turi Nasasakop ang isplatli Apan tungot sa lana Miintira na sutsina Napahipilang ang Vietnam Napahipilang ang Malaysia Kay naatlog sila Kay da sina Ambo dun sa bitot sa lana Plus pit pala tensyonado na Kay kun wala lang diplomasya, klalo mo gila Kay kun ako sinoy ang pabuton, iska puro siyo, pahin-pahinon Sit nansang, sigulak, sit po'y kausap Wala sa history Lima hong disco be Philippines siya tubi, siya pangalan ini Kung ato paminaon, midintina ng gihapon Ginit bukong takong putot butay lukay Minsan ay jud mga tinoy karon na punsisok sa Chinatown Kami dili gusto sa mok negosyo lang parit na mo, parit na namo mirinsi na balatuna dunay original duna puy pirata Pinoy Chinoy ambulanta nga wala lang untagila kay kunat sa nakalabanon lupigon ta sa gidakhanon Kang Jackie Chan palang daan Malisod na tapanagang na do doni Yeno sa muhong Pero kung kita iladyod bukson Si Kihor nun ray mo ang Ang taga-kapis o taga Reinforce na lang Tanaw, tagdili mabalintong Mutikong kong mutikang ka kung ato nang ipadiploy kikik og aswang Kung ato nang ipa-flying kicks mga tikbalang No, ara! Og, uh, onya, masaligaan, padayon ta. Ah, doon sa tuang pagpadaguman. Mga kalakin ansab, ay sa kalimot ay mo paulahi Megaman Herbal Capsule. Itibay at lakas hanggang bukas. Og ang Megaman Gold Coffee, karong kalang lang onya, iisa ka pa. ah, di ba? <laughs> Og uh, direta may gala sa mga tubag sa tuang uh, tigmo. Law ang tubag kay suga nga di pabilo. Dayon. Piyoto. Why nga address uh, ang uh, ako ang uh, tubag. Long anang imo ang tigmo kay tabay nga naughan. Ayan. Gikan daw kang James sa uh, Dumagiti ag uh, ako ang tubaglong Cellphone nga nalubat uh, Mayet uh, ng sikihor Kumusta man diya mayet uh, Sikihor Og ang ako ang tubag Ana imuhag uh, Tigmo long kay uh, Dextrose Ah, dextrose daw mga kurimao. Oh, Piotr! Wa, pagyod yapon mga mao kore. Ag, uh, ako ang tubag. Water dispenser na long na hot dan og sulod ang galon nga nagtuwad. Ayan, joy sa sikihor. Og, uh, diya pagyod akong tumagbalaong Linong Aga Miriam ah, sa may Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi? <laughs> Piotr! Uwa, pagyapon. Ang tubag kay Bumba sa Petromax. Si Leon sa Sibulan. Kumusta diya, Leon? Kabalo mo may galakin sa gabay ang pinakaisok. Katong ilang bana, Leon. Leon. Kay mo may mag-ugay-ugay, magka ugay ugay sa itlog sa Leon. ha? Leon ang ala silang bana ba? Isog na sila ba? Eh? Mudulog og Leon. Mag-ugay-ugay sa itlog sa Leon. og uh, balong, ang akong tubag, anang imuhang, uh, tigmo, ayan, ang tubag ana balong kay, onsa ni, <laughs> Ayan, ang ako ang tubag. Anang imuhang uh, tigmo kay tubil sa sakyanan or tangki sa sakyanan. Gikan daw kang uh, soy-soy, ah, ah sikihor. Kumusta man diya soy, asa ah, may sikihor. Akong tubag balong, anang imong tigmo kay kandila gidagkutan og uh, naupos, uh, namatay, ayan, og uh, langgam, ah, nga lapay, uh, kanalong, ah, salisya, nga ana sa Banwa, Malaysia, naubsan sa tubig uh, maong namatay. Sa kauhaw, ako si Vidor, Bogo City, Cebu. dia Vidor. Ag, uh, ang ako ang tumaglong. Uh, ah, lapay ka na sa uh, Batiwa, Manisya. Okay. Ag, uh, di Ang ako ang tumaga sa imong tigmo kay watermelon. Gikan daw kang pipi. Kumusta man niya pipi? Onya, may nakuha ko. Bang, uh, may nakuha ka bang text from, uh, uh, sa siya? Uh, ah, globe uh, sa iti-iti may may links kanyan. Uh, wala man ko nang hilabot nila ng mga kuan-kuan. Ay! Ah! Og uh, ang tumaga ah, balong kay dila nagkaywala na ang kainom maong uh, namalhan namatay sa kauhaw. Uh, Melrose. Ah, uh, Melrose daw kung may galas bayawan. Computer. Kumusta mga taga-bayawan ni Gross? Ah, mayong pagpaminaw. Uh, Isda namatay sa Pagunas sa dagat, uh, ah, Bons ng Hagna Bohol. Kumusta mga taga? Ah, Hagna Bohol. Ah, Madyong pagpaminaw. Ah, og uh, sa paghuma, pagunas sa dagat. Okay, gikan gyapon sa Hagna Bohol. Piotr! <laughs> Awa paghihapon mga kurimaw. Dirita sa tong unang pasiaw. Gikan daw kang tata may gala si Kihor. Kanang bay balong. Nga naman bay. Nga Ngano suko man kay si Bongbong Marcos kang digong bay. Iya mang gipaperiso. Ay nasuko gina siya bay. Ano man? Kay imbis kay wato malubo ang papa ni Bongbong, di ba? Oh. Naara man to sa ilang balay tiyala niya. Makita ra ba? Murag aquarium. Mingaon sila. Makita ra nila. Gipalubong mang digong. Mo nagkaroon nga suko kay siya kay bis kay gusto pa sila mo tan-aw. Di na makita, gilubong mayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw uh, mo na suko si PBBM kay gilubong ni at dati digog yang papa. Bato may galang pa si Agi Kandaw Kang at ata sa may sikihor. Kumusta man di ata sa may sikihor? Okay ra ba mo diya? Og ang ako ang tubag. Long anang imuhang atig mo kay lampara nga naay pabilo computer <laughs> og pabilo sa lampara ayan Diya pagyod mga kurimao Ako tubag anak balong kay Lamparilya mm, Why nga address Og uh, tubag long Tabay Jing sa Balamban <laughs> Kamusta? Tubaglong so osan siya. So na gibiyaan sa limaw. Og uh, sa pagbalik na matay sa kaohaw kay ah uh, osan siya naupos uh, uh, naupos uh, na boss ng hagna bohol. Ano sa iso. Ha? Beauty! <laughs> Wa paghapon mga kuribaw. Aga... Uh, yan, karong uh, karong bulang uh, muhatag uh, siya. Og uh, Abril. Unsam ni muhatag ba? Utanga na. uh, <laughs> di ana pod uh, tubag uh, suga nga. Di pabilo. Waingan og address. Dog uh, ang balong. Dia palong. Dia palong tubag isda uh, nga namatay sa paghunas sa dagat. Uh, abon hagna Bohol Piotr Wapagi abon Ag padayon ta may gala diri sa tuang pagpanag uh, uban ang tubag na kulong ha anang imuhang uh, tigmo ayan ang tubag anak kay uh, lamparilla. Ayan. Og uh, bomba sa tubig long na hubsan. Na hubsan daw. Og uh, lain pang tubag. Ang ako ang tubag balaw. Saba, asapa, ah, or suba. <laughs> Ag uh, lang akong tubag kay hayop nga ma usan siya. Ah, nalumos sa tubig. Joel from Giholngan, Piotr. Ah! <laughs> Kumusta mga taga? Ah, mga taga Giholngan City Negros. Ag uh, ah, tubag. Long kay Dextros. Ying sa Dumagiti. Kumusta mga taga? dumagiti og uh, ah, tao naggarab og humay at toto from Buyog Valencia Bohol Wala <laughs> Ang tubaglong kay Lampara mm. Diya pagyod Tubag na kulong anang imong tigmo kay sanggutan. Nunoy daw may gala si Kihor. <laughs> Ang tumaglong kay namatay ang iya buhi kay uh, la nagkatumar og megaman coffee din siya sa mabinay mo na ikaw din siya tumargi din siya ah. <laughs> inom po coffee ah kanang megaman gold coffee <laughs> og uh, ah, tubaglong kay Gastov uh, gikan daw kang an-an sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Ag uh, ah, Kandila long gidagkutan. Ayan. Ag uh, ah, tikling na balong. Dakpa. Ikaw ra. Ikaw sudan. Ayaw! Ayaw! Ag uh, lo ang tubag anak kay. Ilim nun. Agoy og uh, ah, bao na malahan og tubig. Okay. Joel ng Gihulngan. Yo, Otter! Wapaghihapon! ah, Ag uh, may hapon no, ang tubag kay Lubi sa mata. Ah, aloha di sa mata. Joel from Gihulngan. Yo, Otter! Wap, agihapon! <laughs> okay, direta may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang uh, Nick Asamay ah, Minglanilya Kinis balong nga uh, Gasungogon siyang mga classmate nga pisot Balong pisot Bisag kinsa may gala gasungog pisot Okay, madugay. Aw, oh, magpatuli naman ko bay. Kanus ah. Dungan mi ni kuan. Kinsa? Magdungan daw mi ni lolo og ni tatay. Para kay isara. <laughs> Pisot po niyang tatay lolo niya. Eh. Karong summer bay. <laughs> Patuloy may niloloob ni tatay. What can you say? Ag uh, ah, balong ang tubag kay uh, Gastov. Okay. Gikan daw kang Jing Sikihor. Ang tubag ana balong sa imuhang uh, tigmo kay Fish Pond nga gipaughan. Computer! Ah! Wa pagyapon. Ang tubag stig mo balong kay. Arinula, Computer! Ah! Ay po na Arinula ni Lula. <laughs> O, oh, katong bata sa una, kadabuntag siya labayon, reklamo siya. Baho man la. Og, uh, ah! <laughs> Lampara nga di pabilo balaw. Gikan sa Damiaw Bohol. Kumusta mo din na? Ag... Uh, ah, takore. Uh, ah, gikan daw kang nono. Asa may sikihor. Tubag ang nating mo balaw ka generator pump. Nautdan o sa pa gasolina. Okay, gikan daw sa Bohol Filter. Ah! Wala pagyod gihapon. Ikaduhang ligaw-ligaw na to, may gala numero 3, number 3. O niya, atangi ang ikaduha para makumplito mo, ha? Oh, atangi yun. Og, oh, ang tubag balong kay, ang sani, ang akong tubag balong simong tigmo gastov. Ayan. Long, uh, baby na nga. Gibilin sa limaw, ah, bibit tili. Ah, og pagbalik na ko namatay sa kauhaw. Ah, generally nang gihulngan. Asit ah, Negros. Kumusta mo din ha? Og, balong, unsa to, filmero. Ayan, 4 lagi. Paminaw pa. Ayaw! <laughs> Ayaw! Eh, pamino, pod para di si pangutan. Og uh, balong, unsa to, okay? Yeah, pagyod mga salingan. Lang ako ang uh, tubag. Anang imuhang tigmo. Water lily. Ayan. Yeah, pagyod din he, eh, ako ang tubag balong. Sa imong tigmo, kandila gyapon. Pewter. Ayan! Ah! Wa paghihapon mga kurimaw ha. Wa <laughs> paghihapon nagka asag tuog tubag. Ang ako ang tubag. Ah, long anang imuhang. Digmo, lampara nga may pabilo. Agogo. Ha? Ag uh, lo ang tubag kay Ah, uh, okay. <laughs> Oh, og inyong mga pungangawa na pulso, pag Megaman uh, ah, kapsula, og Megaman Gold Coffee. Simple ra kanya eh. Ah, ngita ni nag-away ba? Ang tubag, ano lang, kalabaw, gipatuna, asa limaw, nagamay ang mga kuto. Jose sa may dumagiti, Yo, ter! ah, kumusta mga taga? Domagiti. Suga nga lampara. Ang gilinsan Cebu. Og uh, di apanyod. Ah, ang tubag ang nating mo malong kay lampara. Ah, sa kabiyaan pa pagbalik uh, ah, waay na kay gihubas ang gas kasi siya magtuwa lampara din siya ha gikan daw sa kap Katmon Cebu Kumusta mga taga ah, mga taga Katmon Cebu Piyoto Wala pagyod gihapon oh. Ang tubag balong ah, pabilo Ayan Bilo po niya Og uh, eh, ang tubag kay pabilo sa lampara, beauty! Ay, magyapon ah! <laughs> ba? Ay, Okay, direct na may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang uh, atikot may galas buhol. Kinis balong nga naligo sa dagat pero naasedang kuan. Ah, kining pana ba? Dala pa mana bitaw. Ligo siya hubo tanang pag uli. Kanang bayhin. Oy bay. Ganihang udto ba? Udtong totok. Oh. Ligo ko ba yan naman ako? Layon. Naida ko kayong kubutan bay. sunuron na mula mulayo man. Siga ako kayong naabot na ko apis sa laod bay. Wag gid tirayan na kay mulayo man. So si man himan kay. Unsa man? Ani no man isong itlog bay. Ayaw! Ah! <laughs> oh, mura man pog pubutan nga. Buha lagi. Dako mga itlog di murag kubutan ng anino. Wala. Aga sa siya ang tubaglong kay uh, pabuto. Ayan. Aga uh, di pa gyud akong tubaglo. Asa ah, imong tigmo kay sigarilyo. Yotor. <laughs> Ay katuwa pa ay text line na to ha. Mani atong text line diri mo text uh, uh, 0952 538 7965 ato Osbon 0952 538 7965 Amo sina <laughs> Agalaw, tubag na ako kay Lampara man gihapon eh. Daghan na kilampara diri eh. Aga... Suga na long. Ah, suga na gihapon. Aga... <laughs> Ala, kinikisan yung kadaghan kikilabay ba eh. Be, ako masang kisingan niya be. Eh. Ah... Joralyn Agordon ah, Silio. Asa ah, mabinay, grabe sab ka makalabay og at ah, next imuha naman talang inbox. <laughs> og uh, akong tubag balong anang imong uh, tigmo mao number ako si Aritiksan. Number na ko tiksan ah. Tubag ko sa imong tigmo, ako tubag kay suga. Ha? Suga na gyapon. Tom! Piotr! Wap agyapon. Akong uh, tag-an Kuya Balong kay Alimango na giluto sa buhi. Jose Dumagiti. Oh, mga taga City sa CR5 ba ni siya? <laughs> Piotr! Wap, agya po. Og uh, ako ang tubag. Balong anang imong uh, ah, tigmo. Lamparilya na kurimaw. Labaw na kamaw. ah, Darita may galas lain pag pasiaw. Pasiaw. Okay, pasiaw. Kanto may gala si Balong nga ah, singtan og salida. Tingalay asawa kay sig balik-balik ko tuloy salida kato na apabitaw CD masalinga. Balong. Ah, ano, sige mahal, tanaw ng salida ha. Ay, para kuan ba? Unsa? Basin di ay, wala ni siya di dayon, og ambak sa ah, kining building diri nga salida na. <laughs> Kaysa pila na kabalik ni ambak man sa sil- building yan. Ako lang taon basig matiming nga di na siya mo ambak. <laughs> Wala. Aga tumaglong anang imuhang uh, ah, tigmo radyator sasakyanan ayan aga ang tubag lang kay kandila nga gidagkutan kompyuter Og uh, ang tubag na kulong, agay kadaga ako na ikuan ba. Iblak vlog to na ka, mananghid ko ni mo. Kabalo ko kinsa ka. Ah, kay gikadaghan kini mo labay imuhang kuan. Ah, imuhang uh, tubag. Og uh, ako ang tubaglong. Kay Pispesa langga. Piotr ah, wa paghihapon mga silingan. Og uh, ah, no, ang tubag ana lampara. Oh, lampara ra kuwang ni. Og uh, ah, Dapoy paghumot uh, sa gas namatay sa kauhaw tumoy ra gyapon ang nasulod. Og uh, ako ang tubag. Balong sa ko ang uh, tigmo o sa imo ang tigmo. Posporo. Piotr. Ah! <laughs> ah, wa pagyapon dyan mo. Ah, wa pagyapon dyan mo. Mga sano. Ah! ang tubag na kulong. Anang imuhang uh, tigmo. Ayan. Ayan. Gasterin Dilao Porok ah, Adilfa ah, ana Anapog San Ramon ni San Remigio Cebu Akong tagaan balong kay Lamparilla Gapon Piotr ah, Wa pagyapon mga salingan Og uh, ah, Direta may galas lain pang pasiyaw gikan daw masalingan ah, gikan daw kang dolor si Kihor kanang naitikla oh kanang naitabo karon kang ah, tatay digong ba oh nagpasabot lang yun nga way mo pitag babaw nga kangit-ngit day mao ba oh gabi ilagi ngit-ngit man to ni paibabaw malagi ko Ayaw! Ah! Pag sure eye. Ay! Buhay mo pati magbabaw. mm, gabi eh, man ganit, ngit, ngit, man ganito. Ay, baba man ko. Ay! Ha Aga padayon ta diri may gala sa tuang pagpanag uh, uman. <laughs> okay, jadi ta may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang Philippine National Sports sa Pilipinas di ay mao ang arnis also known as kali or iskrima. Cairo Habal-habal kay lamihan kabibo Bisan asa tungason ko Usag ka adlaw Mga dalaga mi marami tanaw Mga paabor di rabat kasinaw Dayong sakay kay madlingaw chung 係假花，總會滴滴震啊，家居出嘅米花真，馬屋嘅你會傾斜。Hala sakay na Hala mo inday hatod tamos inyong balay idor todor aron walay magmahay Sibirahan primira wa mudagan halak ka akong motor ambot nga no mikurog na naluya kog sigig isog ambot nga nung wa ko irog ako kaha ang dunay diferensya Bug at nali ay ang tumoy naugid ay kay dili ta kasustoy akong motor purti na gyud kaluoy nabug atan di ay tumoy motor di nakakaya Nagputol akong kadina Lungkoy pa ko sa napusoy Nabugatan di ay tumoy kay guwapa Kalisa sa kong maluya Tinauga na Apan motor bigara wa kularga Di ba kahawala na gasolina Puno man sab na yati na May kabadyong puting ti dyan Nagagunsyod kamay pa dyan Maong ka na'y waiting shit Hala sakay na mo inday Hatod tamos inyong balay Idor-tudor aron walay magmahay Kitira at primera Wapudagan halagka Akong motor ambot nga no Mikurog na Naluya kong sigig isog ambot nga nung wa mo irog Ako kaha ang tunay diferensya Kung at nani ay ang tumoy tumoy Motor di nakakaya Abi na kong putol akong kalina Nungkoy pa ko sa napusoy Nabukatan di ice tumoy Nabukatan di ice tumoy Swerte Party List. Single parent ka ba? Aniya na ang party list para ka na to. Swerte Party List ang atong kadangpan. Suerte Party List kaabag sa Kongreso. Suerte Party List number 138 sa balota. Suerte Party List. Atong pili Swerte. palasa ato ang kauma. Suerte Ditas kalitan aron kita magpauswagon. Okay, padayon tabi ka na dito sa tuang Pagpataguban balong Ang tubag Ayan, tubag na ko anak Imuhang uh, ah, tigmo Kay dextrose Ayan, dextrose daw Ag uh, ang tubag Uwan na pagtuang ah, na hubas Leoncio Barra Barkastigi at taga Napo Karkarsibo Computer O pagyapon Tubag kulong sa imong tigmo Aka limaw sa siya uh, limaw pag uh, lusib ah, pagluib sa gugma onik ng larina si Kihur computer <laughs> Ag uh, lain pang tubag. Mga kurimaw, ang tubag balong kay Lubi. Atugkan na hubsan sa tubig. Maong namatay from Yunsio Barkastigi Gapon. Barangay Napo Karkar Sibo Computer. Aga ah, Lamparilya Ay, di pa yun ang tubag analong sa imuhang uh, ah, tigmo kalayo nga gikan sa pabilo sa nahutdan nga ogas nga lamparilya may sabi kalayo sa pabilo nga nahutdan ogas sa lamparilya ay ay Becompion! Aman. Ano ba ito? Piotr! Congratulations! Age igo may galak insane. Ah, si Ramer. Ah, Ramer Carmi Lotes ng uh, Cebu. Kumusta mga taga Cebu? <laughs> Pila pa ni. Ah, sige, sige. Be, ato ko dong, uh, ano number niya, be? Ato ko dong uh, tawagan mga silingan. Uh-huh. Mm, ato ni testing ang tawag yang number. Mm. Mm, moring. Unsa ano man ni? Yo moring. Mhm. Mm okay. Wa man. Ela ato tawagan otro may gala. Oh. Atong uh, tawagan og uh, otro. Mm. Di magili mo ring atong kuan di ba? Oh. Eh, basic destos lokalan. Hello. Hello, good morning. Oi. Uh, ah, hello, congratulations. Ay, Aramer ah! <laughs> ah, uh, Carmenotes. Yes, Ramer. Okay, daw ka sa kinurimaw ni Balong Bay. <laughs> ah, daw ka. Kurimaw ko tando agad. Okay, paabot na lang ba ya? Okay. Yeah. Ayaw! Medyo kuha ni saksakanan ako diri masalingan. <laughs> ah, Ramer Carmenotes Megala Cebu. Daog na po siya. Natubag na po na itong Visayas, Megala.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 Ang usab si Kongresista Alexi Totor sa ikatulong distrito sa Bohol, Kongresista Totor, salamat sa pagsuporta. O sab ang Ramstone Tire Supply dia, sa Dan Ibabaw Bilderol. No, gipanag-iya ni Ramonito Batuon o Ma'am Lydia Batuon, unya giduman ang karon ni Sir Ruben Perez, no? Unya anang maligya na siya mga ligid sa sakyanan. Bulkit po ni sila ligid, no? Diya sa Ramstone Tire Supply sa Ibabaw Belderol. Ug usab akong pasalamatan po si Sir Boy Ray Pamaong og Ma'am Yan Yan Pamaong. Namaligya ni sila og yawe, kasi klasing yawe mga higala.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 Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudloan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudloan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sa sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose gyud. Usahay makadrain siya but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle. Ang MX3 capsule with proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood tinuod nako ug ma-lessen ang stress.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 May buhay sa makabuhay. Makabuhay! DYRD Kinaham Kanunay, Kanunay. Di ka man lang nag-isip Di ka man lang nagsika Pinabayaan mo ang iyong kinabukasan Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang Binigay ang iyong kailangan Bakit bumagsak ka sa kalokohan? Nagpabaya Lagi kang naglalasing Magulang mo'y di pinapansin Nais lang naman nila'y sa iyong kabutihan Magbago ka Magbago lagi ang ganyan Ikaw ay walang pupuntahan Baka umabot ka hanggang sa kulungan Mag-isip ka Di ka ba naaawa Sa iyong mahal na ama't ina Nabibilang na ang kanilang mga araw araw Magbago ka Magbago ka Magbago ka Magbago ka Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Tutuguin mo ba ang kanilang mga pangarap? Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. pansin sa iyong mga kapaligiran kay dumi na ng hangin pati na ang mga ilog natin hindi nga masamang pagmulat at malayo-layo narating Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay asul Ngayon'y naging itim Ang mga duming ating ikinalat sa hangin Sa langit, wag na nating paabutin Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin Sa langit natin matitikman Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagkakas mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag Ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan lahat ng bagay na narito sa lupa Biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa Ingatan natin at huwag nang sirain pa Pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na Meron lang akong hinihingi sa aking pagpalo sana ay tahunan Gitara ko ay aking dadalhin Upang sa ulat na lang tayo magkantahan Bisin sana'y mayroon na akong dangal Na ihaharap sa'yo at ipagyayabang Sa panaginip lang ako may pagdiriwang Yaman at katanyagan sa akin ay wala Kakisigan ko ay isang sumpa Ang aking inay ang tangi kong tagahanga Sa panaginip lang ako may nagagawa Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin Doon ay kaya kong bawal buhos ng ulan sa panaginip lang kita nahahagkan tuwi na doon lang sa barkada tapos ko na happen Again. sis! True ba? Tungod sa Myra E? It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila. Hi, Miss! Gandang araw! Lahira! Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Sway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. pinakagwapong balita gikan sa Starlight. Ani ana ang MV Starlight Pioneer sa Tagbilaran City. Ang pinakadako og paspas nga barko sa Starlight mugikan sa Tagbilaran Port padulong sa Larena, Oroqueta ug Cebu Pier 4 two times weekly. Mularga gikan sa Tagbilaran paingon sa Larena ug Oroqueta matag Sabado ug Lunes sa alas 2 sa buntag. Mularga gikan sa Oroqueta paingon sa Tagbilaran matag Sabado ug Lunes alas 2 sa hapon. Mularga gikan sa Larena paingon sa Tagbilaran matag Sabado ug Lunes sa alas 9 sa gabi mular gikan sa Tagbilaran, paingon sa Cebu, matag Domingo o Martes sa alauna sa buntag, mular gikan sa Cebu, paingon sa Tagbilaran, matag Biyernes o Domingo sa alas 9 sa gabi. Sa uban pang pangutana, tawag o text sa numero 0906-510-1623 and like Starlight Facebook page. Sakay na sa Starlight, ang pinaka-safe, komportable, and sulit ninyo na pagbiyahe. nasakay ka na Terrific ang saya with Starlight Ferries Lakbay na! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam nga tubig makatabang sa himsog nga panglawas og likay sa bisan unsang balatian ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement, EXL.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 Ayos lang Basta kasama Konting tandoy light, buo DIY Light. Gaan ang tama, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Friendlies, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Solane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renlies. Atuha karon ang Renlies sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbila. Hello again mga MXC believers. This is Carly Chua uh, and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacar Carlos. Hello, Sir Mel! Hi, sa tanan. Um, nagpasalamat ko nga na aniya karon. Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud? Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta and gamma nutrients nga gat tabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako for more breakthroughs. MX3, diri ko believe. Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time. Walay sapayan, Cardi. Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers. Like a dear friend who you can trust, we are BQ Mall. DTX 500. Mm. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito.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 Tinutunaw at pinalalabas ang plema ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfe-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.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 Bohol, ng gipitin Sa imong kasing-kasing ang buhay Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Asenso Distrito 1 Asenso Distrito 1 Babayak tata babayak Babayak tata babayak Nagabarug Alang sa kaayuhan Unahon ang panginahang lans katilingban Serbisyong walay pili kabusado nahan Patastan ng katawan iyang alagaran Babayak! Tata! Babayak! Babayak! Tata! Babayak! Asenso! Mayong hapon Tagbilaran, mayong hapon na uh, primerong distrito sa 14 ka mga lungsod sa unang distrito sa Lalawigan sa Bohol. Og ingon man usab, mayong hapon sa tong mga suking tigpaminaw sa mga bulanon sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol. Ilabi na sa tong mga bulanon nga nagpaminaw sa Mindanao, Visayas area, no? Kutob sa maabot sa tong Sibya. Mayong pagpaminaw kanitanan ingon man usab kadtong mga naka uh, ah, log in no naka tune in sa tong uh, o naka view sa ato ang uh, ah, FB page sa DYRD 1161 uh, maayong pagpaminaw kaniyong tanan ining adlaw nga uh, Huwebes mga kadistrito uno pizza uh, 13 sa bulan sa Marso sa tuig 2025 sangan sa tong uh, magpapili sa pagka-congressman sa unang distrito sa lalawigang Bulanon. Wailain ang uh, si uh, former City Mayor John Gisnel Babayap og ingman usab sa mga sakop sa team asin sa pamortag bilaran headed by uh, City Mayor Jane Yap og Vice Mayor Adam Relson Hala og mga kaubanan. Sa atong uh, partner sa technical department nga mo'y nagtimon sa atong uh, uh, Sibya karong hapon na way lain si uh, Engineer Gilbert Tulop o niya sa atong in charge sa atong social media si Bong Bolero og si Adrian uh, tago pa no uh, kini inyong uh, kadistrito uno si Daniel Reyes makiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga atong pagpanaguban dinhi sa atong Tolomanon baba kun barog asenso Bohol Abante. Karong hapon na, Wa ta maginusara atong kaaban usab atong partner sa kahanginan. Way lain ang kanhi konsyal sa siyudad sa Tagbilaran, Jerry Pabejer mayong hapon. Yes, uh, ah, maayong hapon dani, maayong hapon sa tanan nato mga suking tigpaminaw nini ng atong uh, ah, tulumonon baba kun barog asinso Bohol Abante. Atong tibayaon atong makaigsunan una 15 ka barangay dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran o uh, sa atong uh, ah, 14 ka mga lungsod dinhi sa Distrito 1 o uh, sa 1109 ka mga barangay din sa atong lalawigan sa Bohol. Kumusta kanino tanan inautunta ang panalangin sa atong labawng magdahom, magahatag kadato og kabaskog kaligon sa atong kaugalingon o galantip sa atong hunahuna nini mga oras sa karon. Kining ubos sigalan si Ripabi, mudapit kaninyo sa pagpaminaw. So sa, sa oras nining atong tulubanon baba, kon batog asenso, buhol abante. Okay, salamat Jero. Nya ato sa uh, timbayaw no ang ato mga sakop sa uh, team Asinso Pamortag Bilaran headed by uh, City Mayor Jane Yap og ah, Vice Mayor Adam Arelson Hala kinsa busy ron sa ilaha mga kalihukan uh, dinhi sa Tundak Bayan sa Tagbilaran sama usab ang atong uh, kandidato sa pagka-congressman nga si former City Mayor John Jesnel Babayap kinsa aduna say engagement karong hapon na. Yes, o niya, uh, ah, ato sa ding tibayaw, no, ang atong umabot kong krisista, kanhi mayor sa Dakbayan Sblaran, uh, ah, John Chisnel Babayap, uh, maing hapon ni mo, sir, o ngadto sab sa ato mga namunuan din sa Dakbayan Sblaran, ang uh, Team Asenso Pamor, ubos sa pagtubahan ni Mayor Chiniap o ni Vice Mayor Adam Relosonala, o sana po ka mga konsehalis, din karong uh, uh, panahon sa uh, umabot nga pinili ay, adunay lima ka mga incumbent ka mga konsyal nga magpasubli pagka pagpapili sila si konsyal uh, ah, Tim Butalid, konsyal Charles Cabalit, konsyal Butsi Samora, konsyal Jimmy Inting ug si konsyal Bibot Budlong. Unya lain nga uh, bagong mo fill up sa napo ka mga konsyal nga hinasasa nagpinili ni mm. sa atong mga katawhan dinhi sa atong dakbayan sa kay consultative o participative uh, ah, participative man ang atong uh, namunuan din sa atong dakbayan ang type of leadership nila si uh, uh, kag, uh, kagawad diya sa barangay Kugon sa si umabot konsyal Gian Bisas laing batanon uh, uh, umabot konsyal Merrick Blanco lain gapon nga batanon nga aktibo kayo kapitan sa barangay Buol si kapitan Jose Floro Flong Ringka onya uh, kanunay na nagsilbi sa atong uh, uh, dakbayan sa tagbilaran mo na atong ingon the man of all season atong kumpare mo balik pagkakonsyal uh, ah, paring Edi Borha o niya bitirano na uh, ah, konsyal din sa atong dakbayan abogado uh, attorney Dudong Gonzaga Okay, so kompletos ang uh, kompletos Ricados, no? Matod Pajer ang mga mao na mga inasasan ang mga sakop sa o linya, no? Sa team Asinso Pabor Tagbilaran para sa 2025 midterm election karong Mayo 12 pohon. Mm-mm. So niya uh, mao na nga kanunay na nag-anam nagkabisi jer kani atong mga uh, kandidato no para sa 2025 midterm election. So nag-anam nagkabisi apan sa di pa ato jer nga timbayaon ang tanan nga mga supporters o mga dumadapig no uh, sa atong uh, kandidato sa pagka congressman sa primerong distrito ah, gikan sa uh, sa tanang uh, mga kabarangayan o sa 14 ka mga uh, lungsod o ingaman usab sa atong dakbayan sa tagbilaran. So atong timbayaon tanan og mayong pagpaminaw uh, sa uh, atong mga supporters o mga dumadapig no sa atong uh, kandidato sa pagka-congressman John Gisnel Babayap. Yes, atong uh, ang atong mga supporters no, atong tibayaon ang atong mga supporters karong hapon gikan sa lungsod sa Tubigon. Maayong hapon gikan sa lungsod sa Kalape, gikan sa lungsod sa Luon, sa lungsod sa Maribohog, sa lungsod sa Antikira, sa lungsod sa Cortes, sa lungsod sa Katigbian, lungsod sa Balilihan, lungsod sa Sikatuna, lungsod sa Corelia, lungsod sa Albor, lungsod sa Baclayon, og lungsod sa Panglao og Gawes og ang katapusan ang siyudad sa Tagbilaran mayong hapon kanatong tanan. Yes, salamat kayo no kagawad uh, Jerry Pabi unya atong gi-schedule jer nga atong makontak karong hapon ang atong uh, kandidato sa pagka-congressman nga si uh, former City Mayor John Jesnel Babayap nga atong mahinabi diri sa kanginan. Ilabi na kay ugma pong adlaw jer uh, himuon ang uh, kining uh, so tawagan niya kanang uh, dunay uh, ah, himuon sa uh, diha sa Metro Center nga tanang mga kandidato sa pagka-governor, congressman, oh, uh, candidates, candidates, forum, candidates no? forum, no? Uh, okay, ang mga gobernador, mga alas 8 imedia magsugod yaling, oh. ato sa alas 10 imedia, mm. o uh, candidates forum pagka gobernador, oh, uh, kining uh, ang uh, naa ang mga kandidato, ang uh, si Attorney Dan Lem, si uh, uh, atong uh, incumbent uh, governor uh, Resumentado o niya laing kandidato so si uh, uh, nakalimutan to no mm. Harley Lupando. Oh, tanang mga kandidato pagka governor congressman raman siguro jar ang ugma no. Uh, Wa tama sayop. Uh, uh, pagkahapon man ko no. Ah, uh, yeah, pagka sa hapon pero uh, <clears throat> wa ta ka wa ta ka sure og uh, oh, mao da bada no. Mm. Basta ugma pong adlaw adlong Biyernes. Yes, ugma pong adlaw ang naka-schedule sa Bo uh, ah, kuan no, sa Bohol Chamber of Commerce and Industry moy uh, sponsor unya kuan kining uh, uh, ana ni paghimuon sa Metro Center Hotel ni atong uh, dakbayan sa Tagbilaran. So, so ang mga kongresista, ka, ang mga kandidato pagka kongresista nga uh, motambong sa dana na og panalita na nakakomit sila o gi-invite man na, na sa kininiang uh, sa kininiang uh, sa net sa uh, Bohol uh, Chamber of Commerce uh, and Industry. Mm. O sa si uh, incumbent congressman uh, Edgar Sato ang mm. atong uh, kandidato nga umabot na uh, congressman sad uh, kanhi uh, mayor din sa atong Takbayan Babayap. Unya laing kandidato mura og uh, si attorney Jordan Pisaras kay upat pa din sila ang mm. asawa po sa atong uh, uh, kanhi uh, ah, OSC governor si uh, Maring Bingay uh, de la Serna. Yes, mo na jer no. So atong uh, kuan kay ang atong mga kaigsoon ng Bulano labi na sa atong makatawan sa primerong distrito uh, nagpaabot po nini sa mga sa kalihukan ug mapong adlaw. So mo na nga atong uh, hinabion atong suwayan og uh, kontak atong uh, gipa contact pa sa atong uh, partner diri sa kuan sa technical department ang ato ang uh, kandidato sa pagka congressman nga si uh, former city mayor John Gisnel Babayap. So uh, ato ning uh, kuan kining uh, paaboton no unsay iya hapong mga mensahe kay uh, dunay kalihukan no dako-dako ni nga kalihukan sir kay uh, kini magahisgot man may tungod sa mga programa no uh, punta kay bawog unsa poy mga uh, topic nga ilang ihis, ihisgot no uh, ah, didto sa atong mga piliunon sa pagka siguro lahi ang topic sa pagka gobernador lahi pod ang topic sa pagka congressman uh, sa mga kandidato sa mga congressman o sa gobernador lahi-lahi siguro topic jar anyway uh, lain ganag topic kay ang uh, ah, uh, kanini ang sa provincial government ang uh, gobernador executive man na oh. o niya sa atong uh, mga kongresista is legislative in function mm. pero so, ang mga oh, pero dunay mga programa tagsa-tagsa ka mga programa jar no like sa congressman doon na sila mga programa pod nga uh, angay pod nila nga ipadayag ngadto sa kahanginan nga kini mga programa nga mo gikinahanglan sa ato mga katawhan. Yeah, natural kay uh, nganong mo uh, at mapangutan naman ni sila og panalitan og hatagan ka og kumpiyansa o mandato sa mga katawhan mm. o sa may imong mga plano uh, mm. para mm. sa ato mga katawhan. Oh. So mo na nga uh, ato ang uh, ano uh, pag uh, pahinabion karon uh, sa ato ang linya Ana na sa tong linya dong? Uh, ana sa tong linya Jer atong hinabion ang ato ang uh, magpapili sa pagka congressman sa primerong distrito sa lalawigan sa Bohol uh, former city mayor John Gisnel Babayap. Sir, maayong hapon. Aing hapon, Sir Dan. Maayong hapon sa atong suking pagpaminaw sa atong program. Pasensya na gamay o medyo choppy ang atong signal tungod kay nagbiyahe ta. Uh, karon sa layo-layo nga dapit uh, Sir Dan, pero maningkamot ako tub sa mabot sa ato ang signal para makatingog ta sa ato ang programa. Sa makausab sa tanan naminaw na to ato panghinaot nga nahata sa mayong panglawas o uh, ah, salamat kayo sa permanenteng pagsuporta sa programa ninyo. Okay. Yes, may hapon sa nimo, Mayor Baba. Sir Kudyal Jerry, mayong hapon. O... Okay, barag uh, mag, magulo wala yung mga signal uh, uh, kong Uh, yeah, mobiling maguni siya, Jer, no? Uh, Lagi, o. Oo. So, mauna nga, uh, atong i pangutana karong taud-taud morang nawa. Uh, yes, sir. Maana pa ba ka, sir, sa atong linya? Madungog ko, sir, okay. Dan, pero di ko sure. Ah, sige, sir. Ato lang paningkamutan, no? Ugma pong adlaw, sir, no? Dunay uh, candidates forum. So, unsay duna bay oras nga gihatag nga para sa mga kandidato sa pagka-congressman anang nga ana nga oras ang inyohang uh, kuan kanang anak mo kinta maga uh, meet sa anang oras ha? Ah? Yes, sir, plan. nga giset nila pero naka, wala ko kibaw pa kung sa orasa ang para sa mga congressman. Ako ang i-find out karong tagtaod kung sa orasa ug makuhon atong dako pasalamat pod sa Wall Chamber of Commerce and Industry nga nakarimo sila og candidates forum para pod may mahibawaan sa mga katawhan og unsa po ato mga plataforma, programa o unsa po ang ato ang style of governance. So uh, dako kay na og tabang sa pagpabot sa ato mga katawhan especially karon nga daghan kayo mga fake news, daghan kayo magpakalat og mga istorya, daghan kayo mga BIBI, binuwa pangbastos sa social media pero again kita Sir Dan, Konsel Jerry, may bawo gina sila tanan nga kita di kita mo engage into dirty mm. politics kay dili gid na to na kinaiya ang ato ra yung i-mention ibalik-balik is kung unsa ato ang mga nahimo as mayor sa Tagbilaran City ug unsa po yung mga nahimo po ni Mayor Jinyak na para ma- mahibalik po siya para sa iya ikaduha nga termino so again uh, pasalamat nato sa tanan mga katawhan nga ilahang pagsuporta sa Team Ascenso Pamor sukad pa sa una hangtod karon Sir Dan Yes, okay. So wala walay topic nga gihatag sir ang chamber nga maoy inyong i-discuss ug mapon. Wako kibaw Sir Jer, o kibaw Sir Dan kay di ako sa layong dapit sukad ka ganina pa. Ah, okay. Tugigon kalapi mi, tubigon kalapi mi sukad ganina buntag pa. Jod, o niya, pa mi kabalik og tagbilaran. mm-hmm. <laughs> Okay. Yes, sir. Uh, sir, naay mga pangutana diri no. Ato lang ipasupot ni. Kung ikaw mahimo nga congressman, unsa kuno imong plano may tungod sa pagpakunhod sa kanunay nga gireklamo sa mga katawhan kining taas nga presyo sa tumabaligyang isda sir sa atong kamerkaduhan uh, dili lang sa premierong distrito kundi sa Bohol pero siguro sa kung ikaw hatagan kunog mandato unsa may plano nimo may tungod aning problema sa atong kamahal sa isda dinhi sa premierong distrito Yes, sir Dan. Uh, una gid ani kinahanglan gyud ang collaboration, ang cooperation sa tanan mga LGUs, sa tanan mga dagkong mga opisyales para mag-discuss yun sa permanent solution kung unsay angay natong pagabuhaton. At the same time, kinanglan na to i-review ang mga i-review ang mga balaod nun nga nakapaapekto sa pagkuha sa mga mga, mga pangingisda, nakapekto ginila o pag-ayo. So kinanglan po nato na usbon ara mas modaghan po ang ato ang supply. Kinaibawa hmm. man kita basta daghan ng supply versus sa demand, mo barato hmm. siya. Muna sa usa sa to ang pinaka-importante labi na nga nahibaw ta nga ubang mga mangingisda tuagi tuagi dispose na nila sa Cebu kay uh, mo nang ang dili na gyud tanan ang moabot diri sa atoang probinsya gyud Sir Dan o Sir Jer usagi na sa atoang tutukan pod labi na sa mga balaod noon nga nakapektar og pag-ayo sa atoang mga fisher folks Yes sir usa sa ako among nahibaw-an nga rason nganong nga ang mga isda nga kuha sa ato mga mga commercial fishing tuwa ra dito sa Mindanao or sa asa dapit gidala tungod kay tuwa man po sila dito dapitan na nagat mao na nga uh, tuwa ra po nila gitumod ang ilahang makuha sir so siguro kanang imong plano nga tan aon ang balaod laod sa kanang p code no kung uh, kanang distansya sa pwede ka panagatan yeah. basin og maduol na sa Cebu og Bohol ana para sayon ra po nila itumod ilang mga kuha nga isda dinhi sa probinsya sa Bohol tinuod gina sir Dan ilabi na ng 15 kilometers nga dili sila pwede o nga, ang atoa gaduol ba yata sa Cebu so ah. kanang 15 kilometers sa Bohol 15 kilometers sa Cebu hapit na na mag-abot ng duha gamay na lang gid kayo ang area oh, wala uh, ah, na kapanagatan ang mga mangingisda wala na kapanagatan so mas dool pa o kadto nila i-dispose kisa dadon pa nila balik din hi eh. usa pod na silang kinaingnan pod pero uh, again reviewon gyud ni nato ako naman tong gikutan kada meeting na mo sa mga fisher folks mo ginailahang ginabalik-balik pirmi gyud uh, ah, labi na ng distansya pwede mm. na to na pangitaan og apagi ah, o solusyon kay uh, lain-lain nga probinsya lain-lain mang gyud og uh, kanang lugar dili oh. pareha sa Bohol ug Cebu nga nagsikip na maay man tong sa uban mga lugar pwede sila mo implement sa 15 kilometers tungod kay open sea naman sila <laughs> dapita mm. ang uba mga probinsya pero sa ato halos dili na gyud na kay mag-abot naman sila sa Cebu Okay, Jer? Yes, uh, salamat Danny no. Uh, uh, uh, Congressman uh, Yap no. Uh, atong pasalamatan ang atong magkatawan labi na kay atong nahibawan sigon sa mga feedback nga atong nadawat ay do naman tay mga uh, mo sulti sa dato sa mga imong mga lakaw sa nagkadalain nga mga lugar dinhi sa distrito 1 uh, matud pa nila nalipay sila gyapon kay uh, mura og uh, uh, ilang nakita nga ikaw aktibo, agresibo, gusto gyud mong silbi sa mga katawan. Pero ang ilang pangutana just in case kay atong uh, in, uh, present uh, kining incumbent ato nga uh, uh, kongresista ka uh, diin ang imong kaatbang kita do na pa may mga project. So unsay may mahitabo sa project o panalitan mabiyaan niya ni kun uh, og galing ikaw hatagan og uh, uh, kining mandato sa katawhan. Definitely, tiwason ginato kay Marglain man kayo aligid mahuman ang maapektuhan anis ang mga katao. For example, pare sa na mga third breed example sa ubang mga kadalanan. So, naay mga nasugdan, tiwason ginato na kay para katawahan. But uh, ah, ato yung thing, uh, pagkadto na to sa mga bukid, klaro gid kayo nga kinahanglan pa sila og tabang gabi padung sa Santo Rosario sa Hera uh, ah, nakita gid ato nga gikinahanglan gid pag-ayo ang kalsada gid nila and uh, dili appeal na po ang covered court sa ilahang barangay na uh, usa gid na sa to ang pagtagaan ug pagtagad so pag sila diri nga or baba mo na baba ang based on development Ah, okay, sir, murag ah, pasensya kayo sir kadi kay ma Ano ko? Yes, murag putol-putol gamay imong signal. Yeah, go ahead ko na sir. Okay. Hello, hello, hello, Okay, hello, go ahead, hello, go hello. Yes, padayon na. sir, padayon. Gu- gusto ko lang nangyayari ang ato ang development or baba, BABA, Okay. Sir, uh, balikan lang siguro kanamo unya sir taod-taod og maklaro na nimo signal sir kay ah, di gyud ma sorry kayo kay di gyud ma, di maklaro no di masabot sa atong mga kaigsunan. Unya sir, atong nasabtan ang uh, kining uh, pamahayag no sa atong kandidato sa pagka-congressman. May tungod sa imong pangutana kining uh, unang-una ang mga kon si Babayap mao ang buligan sa ato makatawan sa Primerong Distrito nga mahimong kongresista sa human sa Mayo 12 pohon nga pinili ay andam siya Jer uh, nga iyang ipadayon no ang mga nasugdan nga mga proyekto o sama iyang gimension kaning sama pananglit kaning third bridge nga nagdugtong sa Tagbilaran o uh, Dawis uh, tungod kay gikinahanglan na sa ato makataon labi na programa sa turismo so iya gyud nang tiwason kon iya kon siya pohon ang buligan sa ato makatawhan unya yes ba monoy dalipay ta adana kay ato man pud girelay kinta sa atong umabot kongresista kay mo oh. man ah. ni feedback kinta sa ato makatawhan mm. nangutana uga, kun ugaling uh, ah, si babayap mahimong kongresista sa distrito uno niya do na pa may uh, uh, mga proyekto kita nga dagko nga tiwasunon kun ugaling siya mo mapuli kita ni Congressman Edgar Chato, oh. uh, iya bang ipadayon. So nalipay ta kay ipadayon niya, dili gyud niya biyaan ang mga proyekto. Oh. Gumikan kay di man gusto nga mag-usik-usik ang atong uh, uh, gobyerno o kwarta sa mga buhi sa katawhan. Mm. Mao Jer nga dili maguol ato magkatawhan sa peripheral distrito kay Oo. si Babayap andam nga iyang ipadayon o tiwason ang mga proyekto nga nasugdan sa uh, sa administrasyon o niya mo lagi uh, kinahanglan magyud po na tiwason kay gikan man na sa kwartas gobyerno lahi man ni si Babajer kadi di man ni siya parehas ubang kandidato nga og uh, maoy mo daog dili na akong project di ako igasugod dili na ko tiwason niya uh, ah, makaluloy magud ana ang ato makatawhan sayang no ang buhi sa ato makatawhan nga gigastuan ang proyekto niya dili tiwason so kinahanglan tiwason siya para mapahimuslan sa ato makatawhan unsay purpose anang maong proyekto Yes, doon na na nahibawan bitaw na to, doon na mga proyekto nga mura og nahimong uh, ah, uh, white elephant kita sa mapananglitan dia sa Lubok kanang Lubok Bridge no oh. o niya doon na pay uban dia da doon ay mga hospital supposed to be dito sa 3rd district nga mm. uh, ah, wa matapos kumikan kay way kwarta day gigahin yan ang napildi among kongresista oh. so mo na gipangutana sa mga katawan so nalipay sa tubag sa atong uh, umabot kongresman, kay di yun niya ingon og usikan ang mga mga proyekto kay kwarta man sa katawan iya ipadayon. mm-hmm. o niya gawas pa uh, ato namang nahibawaan nga ah, kadtotoa ah, mga kikinala sa atong katawhan dito sa kabarangayan iya namang giptagaan o pagtagad sa mapananglitan kaning mga multipurpose uh, building uh, building mm. uh, daghan kayo ka uh, kanang ka uh, murag kagamitan sa atong mga katawhan dito sa uh, kabarangayan so usana sa gikalipay sa atong makatawhan kanang mga barangay roads nga uh, tan-aw nila unya og panalitan og di tagaan nagpagtagad luoy kayo ang ah, mga motorista kay daghan ba yung mga mga, mga, mga sakyanan dito sa kabarangayan daghang mga motor hmm. so nagkinahalan kini og pagatiman so nalipay ta sa atong umabot kongresista gumikan kay iya man gitutukan kanang mga problema ha yes iya tong gimension karon jer nga ken mahitungod ani mga barangay road nga iyang na kay siya tungod aning kanunay nga pagbisita ni Baba sa mga barangayan sir. Mo ito ang itawag karon oh. nga Baba barangay atong bisitahon always. Tungod kay kanunay ni siya dili pa ni opisyalis ha, dili pa ni siya congressman, pero kanunay na ni siya nga mibisita ngadto sa mga barangayan. Mao na nga iyang nakita kanunay pud siya moagi anang mga maot nga mga dalan nga mga barangay road kasi mm. mosuot man siya sa barangay road. Mosuot siya sa barangay. So moagi siya barangay road, makaagi gyud siya atong mga maot kuno nga mga barangay road. Mo na nga iyang giingon nga kun si ba, siya mo ihatagan si babaya patagan siya og mandato sa tumang karong Mayo do si pohon apil sa iya nga tagan o pagtagad kining paghat pag uh, paanindot sa atong mga barangay road no do na ma, pwede man nimo mahatagag pagtagad pinagi aning programa sa gobyerno nga farm to market road no ah, aron yeah, nga naa ano naman ang programa ha. Mm. Pero wa lang hatagi og insakto nga pagtagan ba parehas gud na nga mga uh, multi-purpose uh, uh, kini ang building oh. uh, naa man naghikilan man pero kuwang lang wa, wa, wa pa matagaig gyud og insakto nga pagtagan kay daghan pa mga mga barangay dinhi sa atong uh, uh, eh, ibutan na to dinhi sa distrito uno daghan pa mga barangay nga wa pa moy mga uh, nay nay usara duha mm. ka buok uh, kini ang uh, uh, multi-purpose building oh. uh, ah, diin gikinalan matod pa sa ato nga umabot kong krisista iya ginang tagaan o pagtagad kay gikinalan na as, as ah, ato makatawan sa barangay o na gawas pa di gyud ta angay mabalaka kay gisaad na sa atong umabot kong krisista nga kun siya may budaog iyang i-expand no ang iyang i extend ang iyang opisina uh, sa tanang mga kalungsuran dinhi sa distrito 1 maggaba na siya og satellite office nga din, anha na ang ato makatawan diyan sa kabaranggayan sa lungsod, anha na mo dool, di na ingon og moari pa din sa atong dakbayan sa tagbilaran na dani. oh, yes, Jer. Unya, lahi po, Jer, ang nakita nako Jer, no? ang priority uh, ni Babayap nga iya yung hatagan og pagtagad uh, kun siya hatagan pod og mandato sa tumakatawhan sa primerong distrito nga mahimong kongresista iya gyud nga hatagan og priority jer kaning mga programa nga lang gyud sa ato makatawhan mao lagi lain-lain mapog programa no ang atong uh, namunuan karon lahi pod iyang panglantaw lahi pod iyang programa pero si Babaya kining programa nga gusto niya nga mamudot gyud sa kasing-kasing o huna sa ato makatawhan nga makita gyud nga naa di ay gobyerno nga nag uh, nagtan-aw nila nag, naghatag og pagtagad no so mao na nga usaan eh kanang mga barangay road iyang gitan-aw nga iya gi tinguha ni Babayap nga iya ang paninduton pohon sa higayon nga siya mahimong congressman sa primerong distrito. Yes, o diya ato mang nahibawan nga uh, kining distrito uno do na po yung mga isla din sa atong uh, kadagatan no. Oh. Uh, iyang gipangbisitahan ni eh, o niya inikonsulta ni siya sa mga katawhan dito o kung sa mga panginanglan so usa sa iyang na uh, nga nagkinahanglan ang uh, maong uh, uh, ah, kinini ang uh, maong uh, mga isla o kinini ang uh, tubig, suga o niya uh, barangay health center o niya kanan ang mga doktor mo makabisita ang doktor uh, bisan ka kasana lang sa usa ka semana unya na ay kumpletong tambal o mm. pagalitan mm. og uh, naagi mga naay mga uh, mga grabe na murag uh, grabe nga pasyente nga dapat iadtong ospital dunay pano ang atong kongresista nga mag ah, ayang hatagan og kadang si ambulance ang maong uh, mga barangay kay aron uh, ang mga mga isla kay aron masayon ang pagtransport sa mga masakiton paingon diri sa mainland nga moadto sa ato mga hospital. Mm. So gikinahanglan maginager. Mao nay mga mao nay mga programa nga kanang gikinahanglan gyud sa tumakatawhan nga mao lagi uh, kinahanglan magojer nga labi na kanunay nila nga makita ang congressman. So usan mo na atong ikagarantiya no nga kun si Babayap ang hatagan og mandato sa tumakatawhan karong Mayo 12 pohon kaning gihimo karon ni Babayap nga kanunay nga pagbisita sa mga kabarangayan iyan ang balik-balikon no sa gayon nga siya na unya mas nindot na gyud kun mahimo na siyang congressman sa iyang pagbisita ngadto sa barangay tungod kay sa higayon nga mga katawhan dunay mga reklamo o mga concern dali na niya nga mahatagan og pagtagad o ma-address jer tungod kay naa naman siya naman ang naa sa katungdanan Yes, kining gipangandoy nato no og sa atong umabot kongresista matuman lang ni og ang mga katawhan mo suporta mohatag og uh, mandato panahon sa umabot pinili ay karong Mayo 12. Yes, plano pa lang ni karon ibabayap jer pero kon ang ato makatawhan sa higayon nga hatagan siya mandato nga mahimong congressman mao na na ana na nga punto ana nang higayon nga iya nang tumanon ang iyahang mga uh, saad or iyahang mga nakuha nga mga impormasyon gikan sa makatawan sa pagkonsulta kadtong mga gikinahanglan sa tumang katawan nga unsay mga programa nga iyang ipahiluna para sa tagsa-tagsa ka mga sektor sa Katilingban sa unang distrito. Yes, ang nakanindot po na ni Dane, eh, gumikan kay kining mga programa nga gihanay ni uh, umabot Congressman Babayap kun siya buligan sa katawhan uh, ah, ato nga nakita nga kining mga programa nga iyang gihanay iya nang giadto gikonsulta na niya sa mga katawan mo na nga iya nang nahibawan nga mo na iyang panginanglan kung ugaling siya na ihatagan sa mandato mm. sa mga katawan pagkakongresista sa Distrito 1. Oh, mao na giingon Jer, nga ang mga programa ni Babayab uh, human nga suman sa kanuna niya pagbisita sa mga kabaragayan nahan nahanay na ni sa pagkaron na plastar na ready na for im- for implementation na lang. So mao na nga pon no gahuat na lang human sa eleksyon kon siya buligan iyaning i-implement or ipatuma na kining mga programa nga iyahang gihan gihan ay karong panahon na. Di man punta makaingon og dili gyud ni mahimo sa atong umabot kong krisista gumikan kay siya batanon, hmm. aktibo, mm. abtik, ha, lag, uh, lagsik pa kayong lawas. Oh. So kanunay uh, dili mayo mayo uh, ah, uh, malala naala taman lang na sa uh, dila ang maong uh, panaan. Pero ato nga uh, nahibawan kining gisaad o kanang mo gawas nga pong gikan sa atong uh, umabot kong krisista Sama ra sa akong naobserbahan dani, uh, atong naobserbahan samtang siya mayor din sa Tagbilaran, mm. nga ug unsa iyang ipamong sa iyang baba, mao gyud na iyang tumanon. Yo, iyang gyud ang gipamuhat tanan. Oo. Oh, oh. Mm. So mao na giingon jer nga buhat kontra saad. Oh, yan oh, ang kay, na, ano man na, oh. uh, ana, ibutang na to, din sa atong dakbayan sa Taglaran, si Mayor mm. Jane, o si Vice Mayor Adam Rilsonala. Mm o dili naman ang mahingon og uh, saan, gumikan kay giplano naa naman ang ilang gihimo. Oh. O ilan na lang ipadayon, ilang i uh, mao na giingon og uh, Asinso Pamor Tagbilaran. Mm. Abante Tagbilaran. Oh, Asinso Distrito Uno. O Asinso Distrito Uno. Mukatap oh. ng gina kay dire sa uh, Tagbilaran, Tim Asinso uh, uh, Tagbilaran. Pero mm. gumikan kay ipakatap naman ang serbisyo sa Tagbilaran ngadto sa distrito 1 gumikan kay naama si uh, umabot Congressman Bayap so Asinso uh, distrito 1. Oh, pero nilapas na tag usa ka gutlo, Jer. Wa di na mo asenso po dani ugma na sad. ugma na sad ipadayon. <laughs> so magpasalamat ta dani sa higayon nga atong uh, ah, uh, ah, gika dungog-dungog ang atong uh, mga katawan og usab atong nabati ang atong umabot kong krisis ta Babayab. Kining ubos si Gala Jerry Pabe, magpasalamat kaninyong sa kanunay pagsalig sa ato mga uh, namunuan din sa atong dakbayan o sa atong namunua umabot Congressman Babayab. Uh, kining ubos si Gala Jerry Pabe, mga kaninyo dagang salamat. Ayong hapon. Okay, salamat kayo si Jerry Pabi mga kadistrito no. Ato sa nga i shout out ang atong mga naka no sa ato ang mga FB page karon sa atong DYRD 1161 na uh, FB page o ay nga manusap sa tong uh, ah, FB page mga kadistrito no tanang mga nakabyo tanang mga nagpaminaw nakamonitor sa tong programa karong hapon na daghang salamat kaayo no amping sa kanunay magdungog-dungog ta sa ugma po no sa matag uh, alas 4:30 e ngadto sa alas 5 sa hapon sa adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw Biyernes. Sangan sa tong uh, magpapili sa pagka-congressman sa primerong distrito sa Lalawigan sa Bohol former City Mayor John Gisnel Babayap o uh, sa itong mga kandidato, mga sakop sa team asin sa Pamortag Bilaran, headed by City Mayor Jinyap o Vice Mayor Adam Relson halag mga kaubanan. Sa atong uh, technical department nga may nagtimon sa atong programa karong hapuna, ah, Wailain atong partner si Engineer Gilbert uh, Tulop og sa atong in-charge sa atong social media si Bong Bolero. Kini inyong kadistrito uno si Daniel Reyes ang mayon kaniyo dagan salamat sa iyong papaminaw. Mayong hapon og Asinso Distrito 1. Ano? Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Hello mga ka-MX3 Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline, kamusta po? Hi Carly, mabuti naman. Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho? As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwalayan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe. Kaya naman, Miss Angeline, maraming maraming salamat po sa time ninyo. Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3. And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers. Ayos lang! basta kasama Konting Tanduay Light, buo ang kalooban Tanduay Light, gaan ng tama, gaan ng may kasama Drink responsibly Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kog EE. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangi. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog Ug! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butika. <coughs> Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. <coughs> Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GTX 500! Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, niresitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos ay grabe talaga <clears throat> halos sisigaw ako kapag ako umiinom nung nakatik ako ng DTX 500 yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon gumanda po ang aking paghihi nawala yung sakit hindi ako namimilipit DTX 500 yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon DTX 500 mabibili sa mga butika Shop at Altacita and join the Bingo sa Sabado Bingo Game Promo for every cash purchase worth 1,500 pesos at Altacita Supermarket and Tenant Shops. You can get one bingo card and join the Bingo Game every first Saturday of the month at 3 p.m. from March to August this year. Altacita. Bingo, sa Sabado. Bingo sa Sabado. Bingo, bingo game, game promo. You can win instant cash prize worth 3,000 pesos per game. Three bingo games. cada Sabado. Three lucky winners sa 3,000 pesos. Nga premyo, pusa, apil na sa Alta Cita. Bingo sa Sabado. Bingo, sa Sabado. Bingo, Bingo game, game promo every first Saturday of the month at 3 p.m. from March to August this year. Only at Altas Sita. DTI e Fair Trade Permit Number R7-BOH 009 Series of 2025. Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man. Mao lagi, Mare, uy. Dili naganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saon naman tao namo ni Marioy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bataa. Ah. Paoperahan dahil ninyo si Junjun Mare. Dugay ra gyud mi plano anak Mare, pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera Uy, Lisod baya kaayo ang panahon karon. Ay Mare, at tudad si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun. Mo ba mare? Sure ka nga libre? Oo, oy, higayon na jud na niya mare. Salamat kayo mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo. ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917 795 0703 changing the world one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Para sa kananay, sa kantahanay, sa bisag asa, o bisan unsa nga adventure kauban mo ang globe. Sa groovy, sa get ready with nga post kauban nimo ang Globe. Tungod sa Globe 5G network, bisag unsay ganahan nimong himuon sa bisag asang dapit sa nasod, kauban mo ang Globe. Globe. Kauban mo ang Globe. Globe. Kauban nimo, kauban nimo ang Globe. Ang Globe. Go forward together. Globe. Go forward together kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Beldirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. May malasakit ihatag sa pag-alala ng unit May malasakit ihatag sa pag-alala ng unilab yan Sa 80 katuig, kini ang alagang Unilab para nimo. Alagang Home. Kasakit sa ulo na ako. Greg, may work pa. Iba-Jessic mo na yan. Tambal da yun. Base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Jessica agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung mapalit gani o vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Barato ra. Himo sa Unilab. Sulit para sa family. Kun vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C Nagawang Unilab. Hello again mga mx believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma? Well, Carly, I love serving others. So, uh, ah, naga-biyahe gud mi permanente because naga-visit mi og mga churches namo no sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. O, mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili. Thank you kaayo sa imong oras po. Salamat po kaayo Carly and salamat MX3. Till our next kwentuhang MX3 mga ka-MX3 believers. Lahi na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E? It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila. Hi, miss! Gandang araw! Lahira! Myra Girl Good, ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Sway na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Yan ang jam. Maganda, powerful. Parang Myra E, may 5-in-1 Beauty e of Immunity Powers. <coughs> Naulian na ka ma? Wa pa. Naulian na ka ma? Wa pa. Naulian na ka ma? Wa pa pa. Nanong dugay agad mawala anang sipuna ma. Kung naisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Magnesium C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka ma? Gahapon pa. Ah, Kuya Waoy. Basta Neosep C plus Forte. Karon na ay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neosep C plus Forte. If symptoms persist, Consult your doctor. Ang imuhang kusog, dunay ikabaskog pa sa Revicon Forte. Adunay muscle building amino acids. Mutabang, aron mas magkusgan ang lawas with proper diet and exercise. Kung ang lawas, muligon sa bangbuok, dunay kusog para sa imuhang ambisyon. Kusog! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Revicon Tablet, lakas na kaya ang ambisyon mo. shoppers are happy to because the prices are low. come true, only at a Buddha's. Come on and wear a smile, smile. Guantanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Sa kasing ang gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Kini ang FCB Balita. Balita. Higala kumusta mayong ah, hapon. Welcome sa FCB Balita gihatod sa Maytinguan sa First uh, Consolidated Bank ning adlaw nga Huwebes uh, pizza 13 sa Marso 2025. Uban sa mga reporters nga mahatod sa ilang nahipos nga balita karong mga orasa sa Pikas Lawak, Cyrus De Virus, uban ni Bumbolero, kini si Allen Doidora. Iniusab si Ray Tutas. Maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluan sa itong balita, linis itong uh, dapit mga pro 30 netizens uh, ni Padayon nga naglagot ah, uh, sa administrasyong Marcos sa netabo karon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Samtang sa rehiyon gisaway sa Vice Mayor sa Dakbayan sa Mandawi ang pagdumili sa mga department heads sa Mandawi. Gisiguro sa Embahada sa Pilipinas sa uh, The Hague nga gibantayan og maayo ang uh, panglawas ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sud sa prisuhan. Samtang uh, mga supporters sa kanhi presidente sa gawa sa uh, o naggatapok sa gawas sa ICC Detention Center. Samtang gi uh, detention center para kang kanhi uh, presidente Rodrigo Duterte sa ICC gipatan-aw Andam na si Senador Bato de la Rosa nga isurrender ang kagalingon sa International Criminal Court kini human na uh, iyang gikonfirmar nga do na sab siya warrant of arrest gikan sa ICC wa pasudla sa Villamor Air, uh, eh, Air Base si v- Vice President Sara Duterte sa wa pamulupad ang uh, eroplano nga gisakyan sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Duterte Wamutugot ang Korte Suprema sa hangyo ni uh, kanhi Presidente Duterte nga temporary restraining order. Samtang anda mo tabang ang House Quad Committee sa ICC kung magpagawas uh, kini og ah, subpoena sa resulta sa ilang investigasyon sa war on drugs sa kanhi presidente. Giawhag sa armadong kusog sa Pilipinas ang publiko og uh, mahimong kalmado taliwa sa mga nahitabo karon sa nasod. Sa laing bahin, watuguti sa korte sa Pasig ang hangyo ni Pastor Apollo Kibuloy nga house arrest. Miabot na sa pito ang natala sa Philippine National Police nga cyber election-related incidents. Sa gawas, makigistorya si President Donald Trump sa Russia alang sa kalinaw tali sa Ukraine.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 Ayon sa embahada, nabigyan na ang dating Pangulo ng pamalit na damit winter clothing at na-turn over na ng kanyang personal nurse sa ICC nurse ang lahat ng detalye kaugnay ng mga gamot at kabuang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo. Samantala, labing limang araw lamang ang ibinigay na visa kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang makausap at makabisita sa dating Pangulo habang ang personal nurse at aide ni FPRRD ay dalawang araw na visa lamang. Tiniyak din ng embahada na mayroong matatawagan ang dating Pangulo oras na kailanganin nito. Ngayong araw ng Webes, March 13, nakatakdang bumisita si Medialdea sa ICC Detention Center sa The Hague. D1RD. Alas 5.20 kato gitagna sa DYRD ang radyo sa katawhan sa FCB Balita gatod sa First ah, Consolidated Bank. Samtang ah, sa laing ah, bahin mga supporters sa uh, kanil presidente nagtapok sa gawa sa International Criminal Court Detention Center dito sa Dahig, uh, Netherlands. Ano ang uh, report? Mula sa Rotterdam Airport, mag-aalas stress naman ang madaling araw oras dito sa Pilipinas, dumating ang convoy ng dating Pangulo sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sinalubog siya roon ng kanyang mga taga-suporta. Nagsigawan ang mga tao sa harap ng gate nang dumating ang dalawang SUV kung saan nakasakay ang dating Pangulo. Maaga raw silang nagtipon doon. Bitbit nila ang mga placard at watawat ng Pilipinas para ihayag ang suporta kay Duterte. Justice for all the victims of Duterte's crimes in the Philippines! Justice! Justice for all the Kasabay naman po yan, mayroon ding mga anti-Duterte na nagtipon doon. Hiling nila hustisya para sa mga biktima ng umano'y krimen ni Duterte sa Pilipinas. Inaresto noong Martes si Duterte matapos uh, lumapag sa Pilipinas mula Hong Kong aling sunod sa arrest warrant na inilabas ng ICC. DYRD. Alas 5.22 sa laing abahin uh, detention center para kang kanhi uh, Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court gipatanaw. Mga detalye sa GMA News mag-virtual tour po tayo sa detention center ng International Criminal Court kung saan nananatili ang mga inuusig na personalidad ng ICC gaya po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pasilidad na matatagpuan din sa The Hague, may nakalaang standard na kwarto para sa bawat detainee. Sa loob po ng selda, may sarili silang kama, mesa at upuan, pati na lababo at palikuran. Hiwalay pa ang shower at laundry area. Mayroon ding library and spiritual room kung saan may access ang detainee sa mga libro, balita at telebisyon. Sa educational at occupational therapy area, may mga computer naman kung saan malayang makakausap ng detainee ang kanilang konsulado o diplomatic representative. May visiting area rin kung saan pwedeng bumisita ang asawa o partner nila. Para masiguro ang kalusugan at wellness ng mga detainee, mayroon ding sports hall at gym na kumpleto sa exercise equipment. May medical facility din sa loob ng penitentiary. Ang ICC ipinaghahanda ng makakain ang mga nakadetain. Kung hindi ito magustuhan, pwede silang magluto ng sariling pagkain o bumili batay sa grocery list ng pasilidad. Ang ICC Detention Center ay para lamang sa mga dumadaan sa paglilitis. Ang mga mahahatulang guilty, ililipat sila sa kulungan sa labas ng The Hague sa isang estado na may kasunduan sa ICC. D1RD. Alas 5.24 ah, sa laing bahin sa tong ah, mga balita Andam na si Senador Bato de la Rosa ang surrender ang iyang kaugalingon ngadto sa International uh, Criminal Court. Gikumpirma usab niya nga aduna siya ay warrant of arrest uh, gikan sa ICC. Duga detalye sa UNTV. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng Senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni na Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Payday, madaling araw yung flight ko dapat hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may, may warrant na kami. Ang, ang info ko is dalawa na kami ni President Duterte may waran. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para sakasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na mm. pag may waran kami, um, I will seek judicial relief from the Supreme Court. Mm. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon, uh, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito or mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. David pa sa aking, o aking, uh, ano, aking memory. He told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never niyang siyang mag-cooperate sa Ay, sa, so walang isang salita? ICC. Oh, Talagang okay. sinabi niya sa akin. So how do you feel? Hindi ako mag-cover sa ICC. Sabi oh. niya sa akin noon, huwag ka mag-alala. Hindi, hindi ko mag-cover sa ICC. Mm. Dahil after, after ninyo, Busnex, baka kami na naman. So, Yan ang sabi niya sa akin. So, ano pa karamdam niyo, sir, ngayon? Feeling, feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, la- last night... Betrayal, betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. DYRD. Alas sa uh, 8 con alas uh, 5.29 sa FCB Balita gatod sa First uh, Consolidated Bank, wapasod la sa Villamor Air Base si Vice President Sara Duterte sa wapabulupad ang aeroplanong gisakyan sa amahan. Ato balikan ang UNTV News anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base pagdating niya mula Hong Kong. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok uh, dito sa airbase. Uh, nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal uh, si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng um, instructions and then makabigay din siya ng instructions uh, sa akin. More than 30 minutes na. Mm, si General Marbil daw ang in charge ng buong William Moore Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon. Hindi rin lubos maisip ng bisi ang nangyari bukod sa pamumulitika, tinawag ng state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayungan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami pero medyo choppy kasi yung uh, signal dun sa loob kasi ginajam yung uh, signal. Sabi niya na eh, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's uh, that's life, kesera sera. Uh, but then I told him na some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni VP Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sa ama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ang ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging dorma, doormat tayo ng mga dayuhan very personal. Nakikita nyo naman, nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung black voting ng uh, nine candidates ng uh, ah, PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there. Um, in uh, Hong Kong. Uh, wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities not the ICC. Dahil di na nakita at nakausap malang ng bise ang ama, bumiyahe siya patungong the Netherlands. Sa Dubai din ang layover ng bise at inaasang dadating sa Amsterdam. Ang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, sinasabing lumipad na rin para puntahan ang ama. Inilabas ng kamera ang kanyang travel clearance, pampuntang the Netherlands at Japan. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na state kidnapping ang nangyari anya sa dating Pangulo. Paano po magiging kidnapping? kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Kompleto po tayo ng papel. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. DYRD. Alas 5.33 Atagi. Anda mutabang ang, ang House sa uh, Quadra ah, Committee sa International Criminal Court kung magpagawas kini og sampina sa resulta sa ilang investigasyon sa war on drugs sa kani Presidente Rodrigo Duterte.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 Uh, ah, sukad nga nga na Immuni Plus, gisawayan na ina ko palit. Ug asa siya mapalit. Kay sa permiro pag inom, maayo man siya mo dong nagsigisigi na yun inom, inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan, mo inom ra kag Immuni Plus, ah, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga sulayin na niyang Immune Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immune Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dayon mo kisiyon ang kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig ug unsa pa Dali ra kayo imnon ang Immune Plus. Immune Plus, wellness everyday. day. Plus. plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. DTX 500! Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, tapos kayo yung BP na kayo sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, yun kayang DTX 500. DTX 500! Papalit sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Drive up to the mountain resort. People love to go. That's Bohol Plaza Resort and Restaurant, a scenic view overlooking Tagbilaran and Dawes Bay, a place perfect for seminars, conventions, or retreat. There's no other place on a hilltop that's better than Bohol Plaza Resort and Restaurant.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 Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing ug uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw at tunay diabetes. Ang himsog na panglawas, saktong diet kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hindi mo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibok ang solusyon ala sa mas himsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Makabuhay! Um, kasakit sa ulo na ako. Um, Greg, may work pa. Ibigesic mo na yan. Tambal da yun? Base na ay side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon yun di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yun nila yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. It's me, your auntie! Idol Melay para sa Rexidol Forte.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 Plaza relax, enjoy, and have some fun. Plaza Marcella, this is a place where good things are found. Don't settle for less when you can have the best. Plaza Marcella, where shopping is a wholesome family treat. From housewares, clothing style, to groceries. Bring your kids along and enjoy the food. Toys, they'll have lots of fun. Plaza Marcella, corner Pamaong and Belderol Streets, Cogon District, Tagbilaran City. Plaza Marcella, relax, enjoy, and have some fun. Plaza Marcella. was a place where good things are found. Plaza Marcella. Alas sa 5.42 ang itong etagdal sa DYRD ang radyo sa Katauhan. Mike Papaminaw ni Ma'am Jemima Jane Busaro dito sa lungsod sa Candihay. Panay sa itong mga balita, wamutugot ang Korte Suprema sa hangyo ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga temporary restraining order. Atong balikan ang UNTV alang sa detalye niini. Hindi pinaboran ng Korte Suprema ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant at pagsuko niya sa International Criminal Court. Sa halip, binigyan ng sampung araw ang mga respondent, kabilang si Executive Secretary Lucas Bersamin upang tumugon sa petisyon. Samantala, Naghain naman na magkahiwalay na habeas corpus petitions si Kitty at Davao City Mayor Bastet Duterte na layong ibalik sa bansa ang kanilang ama. Iniutos na ni Chief Justice Alexander Gizmundo ang isang special raffle para italaga ang member in charge na magistrado sa naturang kaso. Yung gusto namin mangyari, uh, utusan ng Supreme Court um, ang gobyerno na Ilitaw. Ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Magbibigay ng oras, magbibigay ng petsa. Dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. DYRD. Alas 5.42 ah, sa laing ah, bahin sa tong ah, mga balita. Andam uh, si uh, Senador Samtang anda mutabang ang House Squad uh, Committee sa International Criminal Court kung uh, magpagawas kinig uh, subpoena sa resulta sa investigasyon sa war on drugs sa kanhi presidente. Dugan detalye sa UNTV. Maaring magsumite ang House Quadruple Committee ng mga resulta ng pagsisiyasat sa war on drugs sa International Criminal Court sakaling maglabas ito ng subpoena. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, malamang ay iti-turn over ng komite sa ICC ang mga nakalap nitong dokumento at ebidensya mula sa ginawang investigasyon sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. So if the ICC, uh, International Criminal Court, will issue a subpoena, probably the Philippine government or the committee uh, will exercise its discretion. I guess if an, uh, a compulsory process, for instance, a subpoena will be issued, uh, most likely the committee will follow. Naniniwala naman si House Deputy Majority Leader La Union First District Representative Paulo Ortega na ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay pagpapatibay sa findings ng House Quadcom. Kabilang sa rekomendasyon ng four House panels ang pagsampa ng kaso laban kay former President Duterte dahil sa crimes against humanity busod ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Nabigyan ng valid validation po yung buong hearings ng PADCOM. At hindi naman po overnight itong sa ICC. Halos pitong taon po ang tinagal po nito at pitong taon din po na pinag-aralan itong kaso na to. Samantala, may birthday wish naman ng isa pang House Leader sa paparating na kaarawan ni dating Pangulong Duterte. We wish him the best of health. I, I think uh, any well-meaning person would want the, the former president uh, healthy. Uh, whatever uh, is in his mind and his heart right now, I hope there will these things will be something that uh, he would find peace in. Sa March 28 ay nakatakdang ipagdiwang ng dating punong ehekutibo ang ikawalumpung kaarawan nito. Subalit pinangangambahan ng kanyang pamilya at mga taga-suporta na sa The Netherlands ito magdidiwang ng kaarawan kasunod ng kanyang pagkaaresto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. D1RD. Alas uh, 5, 46 ang itong na sa DYD ang radyo sa Katauhan. Saray nga bahin, giawag sa Armed Forces of the Philippines ang publiko nga mahimong kalmado taliwa sa mga natubo karon uh, sa atong nasod. Atong balikan ang UNTV. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa EDSA Shrine? Monica, sa ngayon ay normal pa rin ang sitwasyon dito sa EDSA Shrine. Maghapon naming uh, minonitor itong uh, EDSA Shrine, maging uh, yung uh, People uh, Power Monument sa uh, malapit lamang dito pero wala tayong uh, nakita na mga supporter ng uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakita natin kaninang umaga dito uh, yung mga kritiko ng uh, dating Pangulo kung saan ay nagsagawa sila ng uh, programa doon sa loob ng simbahan dito sa Edsa Shrine. It's a waste of time. Kasi at this point, the Armed Forces of Philippines is very professional. The Army is very professional and we follow the chain of command. Walang nakikitang banta ng kudeta sa Philippine Army ayon kay Commanding General Lieutenant General Roy Galido kasunod ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dahil sa kasong crime against humanity kung saan naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. And we focus more on why we exist. We exist to protect the sovereignty of our country and most especially preparation for our defense. Tiniyak ni General Galido na lagi silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at nakahandang tumulong sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Aniya, hindi makikialam ang Philippine Army sa usapin ng politika, lalo na sa umiinit na usapin hinggil sa sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, is what we call cognitive warfare. And napaka-importante that we are always aware of the truth and the process that is being undertaken. Sa isang mensahe, sinabi ng tagapagsalita ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, hindi nila saklaw ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil ito ay usapin ng pagpapatupad ng batas. Tiniyak nito ang kahandaan ng Sandataang Lakas sa anumang banta at pinabulaanan ang mga espekulasyon ng kaguluhan o pagkilos ng militar na mananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa bansa. Hinikayat din ito ang publiko na maging mahinahon at igalang ang batas. Aniya, dapat bigyan ng halaga ang pagkakaisa at hayaan ang legal na proseso ang umiral. Samantala, pinaigting ng PNP ang police visibility sa EDSA Shrine simula pagkahapon. Nagbabantay ngayon sa EDSA Shrine ang Eastern Police District at Quezon City Police District. Kahapon pa ng alas 11 ng umaga sila nagbabantay sa lugar kasabay ng pagdideklara ng heightened alert status ng PNP sa bansa. After the incident is uh, generally peaceful po yung Metro Manila. Uh, yun nga lang, oh, may uh, ah, uh, monitor po tayo na alleged uh, Uh, public assemblies uh, in the coming days pero it's just uh, a uh, news po na hindi pa po na ano na mabalidate. Pero just the same, ready po yung NCRPO or oh. any uh, public assemblies po na gano'n. Wala pa rin namomonitor ang pulisya na pagtitipon ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, tiniyak ng pambansang pulisya na ipatutupad pa rin ito ang maximum tolerance sakaling sumiklab ang protesta sa naturang lugar. Ang 24-7 deployment po yung uh, ah, EDSA Shrine po. Pero yung uh, ah, US Embassy at saka EDSA Shrine po. Yung Liwasang Bulipaso, uh, ah, alam naman natin na yung Liwasang Bonifacio ay uh, isa pong uh, declared po na ano yan, tourism park. Uh, may malapit po sa akin ng PCP doon na nagmumonito. Monica, kanina may uh, mga naririnig tayo na magkakaroon ng anger strike dito sa EDSA Shrine. Yung mga uh, uh, sympathizer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita. At yung ating mga pulis dito, hindi natin alam kung hanggang saan kailan sila mananatili dito. Ito kasing EDSA Shrine ay nahahati sa dalawa dahil boundary ito yung uh, mismong shrine ang nagbabantay doon at regular na nagbabantay yung uh, naidagdag kahapon itong mga is, uh, taga Eastern Police District na nandito naman sa labas nitong perimeter nitong uh, right. Shrine. At muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Nakanlay. D1RD. Alas 5.50 uh, samtang uh, sa laing uh, bahin uh, Wa tugote sa korte uh, sa Pasig ang hangyo ni Pastor Apollo Kibuloy nga house arrest duga detalye sa UNTV. Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ni Apollo Kibuloy na sumailalim na lamang sa house arrest habang nililitis ng korte sa mga kasong isinampa sa kanya. Idinahilan ni Kibuloy ang kalagayan ng kanyang kalusugan at bilang humanitarian consideration para sa ilalim o para isailalim sa house arrest na pwedeng uh, sa Garden of Eden restored sa Davao City o sa KOJC compound sa Sauyon, Novaliches, Quezon City at sa Tagaytay City. Nanindigan naman ang prosecution na hindi iba ang kondisyon ni Kibuloy sa ibang detainees at mayroong mas malala pa sa kanya ang karamdaman. Sabi pa ng korte, naiingatan naman ang kalusugan ni Kibuloy dahil sa medical intervention na available naman sa BJMP Clinic.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 Greg, me work Iba Jessic mo na yan. Tambal da yun? Base na ay side effects? Iba ang by Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay. Ah. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Biogesic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa Gusto kong mag-relax pero di ko magawa Unsaon pag-relax kung sakit ang lawas? Simple lang solusyon, Alaksan FR na ay Relief to Relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Oo ang relax, pag alaksan. Heideland DSD, e, kung tinuot ang relief, tinuot ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR.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 Duga detalye sa UNTV talagang posts na makikita natin sa social media. Alalahanin natin na hindi po lahat ng nakikita natin sa mga social media platforms and online world ay tama at totoo. Kaya maging maingat, maging vigilant at maging mabusisi po tayo. Dalawang buwan bago ang halalan sa bansa, Nakapagtala na ang PNP Anti-Cybercrime Group ng pitong insidente ng Cyber Election Related Incidents o ERI. Kabilang sa mga biktima ay ang dalawang mayor, isang board member at isang barangay captain mula Region 6, Region 13, Region 11 at Region 1. Uh, ah, meron po ditong defamatory content na pinupost po online tungkol sa kanila and nagkakos po ito ng damage sa reputation nila na makakaapekto talaga sa darating na election. And uh, meron din po ditong tinatreten po pati yung pamilya nila and meron din pong ida-damage daw or magkakos daw po sila ng destructions dun po sa properties. Tatlo dito ang nasampahan ng kaso habang nananatiling under investigation ang isa pa. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa anti-cybercrime law yung isinampang kaso natin, yung uh, libel case na under sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, mas mabigat po siya or one degree higher yung magiging penalty and imprisonment niya rin po since ginamitan po ito ng ICT or the illegal activity was done online. Sinabi pa ni Lieutenant Arancilio, mayroon pang tatlo na namonitor ang ACG na nagpakalat ng fake news. Dalawa po doon ay nagsasabing ginagamit daw po yung mga police officers sa mga rallies and uh, also po meron po doon tayong nakita na dinediscuss daw po yung machine na ito, yung voting machine na ito na meron pong uh, hacking na mangyayari. So lahat ng po ito ay minomonitor natin and nagkakandak na rin po tayo ng mga uh, online investigation para malaman natin yung uh, real identity ng mga taong ito. Doon naman po sa mga politicians ay yung yung uh, nag-file na po tayo ng uh, regular filing para sa mga nakita nating perpetrators. Inaasahan din aniya ng PNP-ACG na tataas pa ang katulad na kaso habang papalapit ang eleksyon. Na nakita po natin sa online, ma'am, marami po yung nagpo-post ng mga fake news. Ito po yung mga unverified information. Kaya pinapaalalahanan po natin yung publiko na wag po basta-basta maniniwala sa mga unverified information since uh, ito po ay maaaring makakasira ng uh, um, imahe or reputation ng isang tao. And also po, matuto tayong mag-verify since palapit na po yung election. Paalala ng PNP-ACG sa mga mahilig mag-post ng mga maling impormasyon at paninira online, maaari silang maharap sa kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. D1RD. Balita sa gawas, makikistorya, Marami mo katong naglanggob sa itong mga balita karong adlaw nga uh, Webes mga balita sa First uh, Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibuk ang uh, puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak uh, Cyrus de Virus uban ni Bumbolero kini si Alan Doidora. Kini usab si Ray Tutas ang friend mo forever. inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatud sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita.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 Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of her womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God that we may be made worthy the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Sa imong kasing-kasing Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod kamatuoran programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad kamatuoran aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan kamatuoran Maayong adlaw Bohol, mayang adlaw Tagbilaran, mayang adlaw sa tong mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatulan. May adlaw usab sa tong pinangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman Sir Babaya, at mga 15 sangguniang panglungsod city councilors at mga department heads, office heads, and employees nato dihas sa buhatan sa City Government of Tagbilaran, maayong maayong adlaw kaninyang tanan. Og syempre kung pagtimbaya usab sa tuang uh, ah, Chief of Staff Ma'am Kathleen Torremocha og sa ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Og akong pagtimbaya usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa lama pagkaon karong orasa dagayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato diha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran ug asa mang kutob nitong Sibya natong programa Again, maayong maayong adlaw kaninyong tanan ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran nga nagasuporta nakig-uban ug naminaw sa atong matag adlaw nga programa again maayong maayong adlaw kaninyong tanan kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw ug syempre mga higala Mayong adlaw usab no sa to ang tigtimon ni ato ang programa si Sir Jerry Cahes o